Е е е е. Микрофон, микрофоны арт, микрофоны арт. Эй эй. За тийм ээ. Сонсож байгаа залуусаа та бүхэндээ баярлалаа. Аа бат билег, бат билег. Вэн Наа Орс 10 жилдээ сурдаг манай за тэрчих гэх юм. За юу яцгаандаа залуучуудаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бол 2 сарын 3 2 дахь өдөр байгаа. Тэгээ би яг одоо гадаа хүүхдээ гадаа гаргаж байна. Өнөөдөр гайг дулаахан байна уу? Гэтэ жоохон салхитай. Аа энэ цэцэрлэг дотор шуунууд чиргэл салхи салхилал ер нь гайгүй гоё агаартай хүүхэд гаргахад яг ер нь тохиромжтой. Тэр ч хаа тэгээд өнөөдөр өнөөдөр би үлгчлээ. Өнөөдрийн дугаарт манай их сургуулийн найз Тэмүүгээ өнгөрсөн дугаарт орсон Тэмүүгээ тэгээд сая Канадаас хурж ирсэн 5 хоногийн өмнө Канадаас ирсэн сүхээ Сүхбаатар маань бид хэд оролцсон байгаа. Тэгээд бид зүгээр э, сууж байгаа ярьсан. А жоохон пим яваад тэгээд <laughs> жоохон утс шүү гэж. Гэтэ тэр яхаа тэгээд та э, бүхэнд энэ дугаарыг хүргэе. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд манай энэ UB comedy-гийн stand up хийж байгаа залуучууд бид хэд одоо энэ Suono гэдэг одоо Улаанбаатар хотын Сэвлийн гудамжны яг э, хангаа зочд буудал хуучнаар бол хангаа зочд буудал одоо бол зүгээр одоо орхигдсан тэр зочд буудлын яг баруун ертөнцийн зүгээр яг баруун талд нь Суоно Суоно Lounge and Karaoke гэд тэр газар энэ 7 хоногоос ер нь эхлээд 7 хоног бүрийн яг 2 дахь өдрийн орой 8 цагаас ингээ бид нэр тэнд очиж ярьж одоо те stand up хийх гэж байгаа. Тэгээ та бүхэн манай сонсогч нар бас ирж үзээрэй. Бид хэдийг сонирхоорой. Э, такс нь бол 10 мянга гэж байгаа. 10 мянгаас жоохон үнэтэй санагдах ч гэсэн таксанд нь бол 2 пив дагалтна. Тэгэхээр баг нэг тэ Тэгэхээр ч баг нэг 2 пив аваад үлдсэнийг бидэрт өгж байгаа гэдэг чинь бас гайг байгаа хгүй. Тэгээ тийм болохоор э, та бүхнийг хөрөлцөн ирэхийг урьж байна би өнөөдөр ярина өөрчн хануу ярих бах хануу дэги чадвал тэмүүгээ тэмүүгээ зөвхөн хоёр бол бас бид тэгээд яг их сургуулийн яг ингээд найзууд ч гэсэн бид би тэр хоёрыг яг энэ stand up руу жоохон оруулах гад ер нь яад энэ зөвхөн бол ер нь stand up ин гэд Канадас ирээд одоо нэг хэдэн сар байна. Тэгээд энэ хугацаанд бас stand up ин гэж хэлээ Монголд. Тэмүүгээ бас ер нь stand up тий хийдэг хийдэг байсан. Тэгтээ түр завсралцсан байж байгаа одоо ер нь буцаад бас хийж байгаа. Тэгээ ер нь найзтайгаа яг оруулаад байгаа stand up руу. Тэгээд аа та бүхэн хөрөлцөн ирж үзээрэй. Өөр чинь аа өөр чинь basement basement тарина энэ 7 хоногт хийх нүг үү гэхтээ. Энэ basement-ийн одоо удирдлага тий менежмент нь ер нь өөрчлөгдөж байгаа юм билэ. Тэгээ би бол манай сонсогч нар би тэнд ажиллаж агаад сая нэг сард он гаргаад ивент э, менежер гэдэг тийм ажил хийдэг гэсэн. Зохион байгуулагч ивент одоо үйл ажиллагааны янз бүрийн партинуудыг хариуцаад ингээд парти эднэр зохион байгуулдаг гэсэн тэгж байгаа. Тэгээ болоод зөвхөн basement яг энэ э, UB comedy-гаар гал хийдэг болоод байгаа. Тэгээд гэхдээ одоо л яг юу нь өөрчлөгдөж байгаа юм билээ хүмүүсүүд нь тэгээд basement-д яг яах нь уу сайн бас мэдэхгүй л энэ одоогийн байдлаар. Гэхдээ аль болох тэнцэнэ комитега үргэлжлүүлэхийг хичээнэ. Тэгээд энэ 7 хоногта өнөөдөр 2 дахь өдөр суунод 3 дахь хот маргааш хийхгүй ч магадгүй нөгөөдөр basement-д comedy night дөрөвдгийн comedy night хийх бах 5 э, дахь хот юм уу хагасанд дунд гол парти гэд болох ч байгаа. Экрин арт галери гэд дунд гол бол одоо бид бүгдийг мэдэх Куйса рэпер Куйсагийн ах болдоо гэд ах байгаа. Болдоо ахын одоо зохион байгуулдаг анх санаачилсан үүсгэн байгуулсан тэгээд ийм зохион байгуулдаг ийм парти одоо парти гэх юм уу одоо зүгээр яг яг нэг ямар нэг үйлчлэг гэж хэлэхэд яг тодорхойлоод хэлэхэд бас бол яг нэг жирийн зүгээр л хүмүүс хурж ирэл ингээл уугаал тэ ингээл гүжгэлдэг тийм бол биш бас жоохон болдоох өөрөө ярьдаг хүмүүс одоо нэг чөлөөт үг хэлэх эрх чөлөөтэй гэдэг микрофон микрофон нээлттэй одоо партин дээр очингууд эхлээ жоохон юм ярьж байгаа байхгүй хүмүүс ингээл яриад би би ми одоо очил бас жоохон комедигийн юмнуудыг яриад араас нь болдоох бас жоохон яриад одоо те зүгээр янз бүрийн одоо санаанууд те жоохон философи юм ярина тэгэл одоо юунтэй одоогийн залуучууд яах хэвтэй ер нь жоохон нэг тийм дэвшилтэд те прогрессив юмнууд ер нь их тийм санаанууд санаануудыг одоо хүндэж ярддаг өнгөрсөн 5 дахь өдөр basement-д яг дунд гол парти болсон тэрэн дээр бол бас гоё юусэн тэгж жаад араас нэг хөгжим явуулаад ингээд нэг тийм тийм шин амар тийм амар тийм гэнэ ер нь нэг тийм э, төлөөтэй ч юм уу ер нь нэг тийм юмд хивэнд баригтаагүй нэг тийм парти бас хийж байгаа. Тэрэнд тэрэнд нь бас болдох бид нарыг очиод яриачаа өмнөх хоёр партн дээр нь ярьсан. Тэгээ эхнийх дээр нь гайгүй ярьсан. Хоёр дахь дээр нь бол жоохон хүмүүс жоохон согтсон байсан болохоор нэг бас анхаарч чадаагүй. Гэхдээ энэ тав дахь юм уу хагас санд яг дундгол парти болох ч байгаа. Тэр бас одоо фэйсбүүкээр ер нь нэлээд явах бах ивент нь явах бах те тэрэнд хүрээд ирээрээ Экрин арт галери гэдэг одоо соёл урлагийн их сургуулийн баруун талд нэ BBQ chicken гэдэг тэнд тэр тэр замаар ороод цаашаа явж байгаа нэг улаан өнгийн болонд нэг улаан өнгийн хаалгатай Экрин арт галери галери гэдэг байгаа те тэнд болох юм байлээ. Э хагасаа өдөр э, болохоор э, Full Cup Coffee House гэдэг одоо Багтойроо метромол хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн яг замын орталд одоо хаангер ресторан гэдэг үүдэг. Тэрний яг ертөнцийн зүгээр бол яг зүүн талынх нь алга тий зүүн талд нь бол яг full cup coffee house гэдэг байгаа. Тэнд бас хагасаа өдрийн орой 8 цагаас comedy хийж байгаа. Одоо 2 удаа 2 2 хагасаа өдөр хийцэн байгаа. Одоо энэ 7 хоног бас юм. Тэгээд ер нь Ер нь бол бид ажилласаа гараад одоо энэ зөвхөн энэ stand up-ыг л ер нь хий гэж хийхээр шийдсэн. <laughs> Тэгэл одоо энийг хийгээл явж гин да агшиг. Тэгээ бас нэвтрүүлгээ бас ингээд хийгээд нэвтрүүлгээс ороод жоохон аа залхуурлгүйгээр хийн хийнэ. Тэгээд бас намайг ойлгож сая нэг жоохон хэсэг завсарлсан нэг 10 хэдэн хоног бас жоохон завгүй. Дээрээс нь бас миний одоо энэ данил мэдрэмжийг бичдэг компьютер нь өөрөө жоохон асуудалтай болоод тэгсэн байгаа. Тэгэд за зэрч яг хоо тэгээд ер нь энэ дугаарт бол тэмүүгээ сүхөө бит хэд ер нь тэгээд сүхөөтэй уулзаагүй баг сая өнгөрсөн зунаас хойш уулзаг байсан Канадад баг 8 сар гаруй хэдэн сарч л байж байгаа. Тэгээд хурж ирээд тэгээд ингээд бид хэд уулзаад ингээд шууд танил мэдрэмжийг хийсэн байгаа. Тэгээс жоохон арх жоохон сохтуурлахонда хэрэгэлсэн. Гэхдээ тэрийг бол нэг бид нэр ингээд сурталчлаа дэмжиж байгаа бол биш. Хүүхдүүд насан туршигөө хүмүүс бити яваагаараа. За тэгээд та бүхэндээ аа аз жаргал хүсье. Сайхан амьдралаа энэ амьдралаа сайхан таашааж ингээд өнөөдөр бол бэлэг гэдэг штэ тэ их шах. Тэрэн шиг өнөөдөр бол үнэхээр гоё өдөр байна. Нар тусаал ингээл жоохон дулаахан, дулаахан доо. Ер нь харьцангуй дулаахан байна. Би хүүхдээ ингээд гаргаад салхилуулаад гадаа ингээд сууж ийн. Ер нь бол амьдрал гоё юм уу? Яг одоо бол та бүхэн ч гэсэн тэгээ хүссэн юмаа сайхан хийгээд ингээд тэ хүснээр амьдраарэ гэж хэлмээр байна. За ингээд а <clears throat> танил мэдрэмж төвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн 17 дугаар ангийг хөргөж байна. Сүхэ болон Тэмүүгэнэр. Мэ Да. Цэлдаун тань. Аа. Тэрсэн адреналин rush лөө. Адреналин rush. Да. Сука. Да, да, да, да, да, ну да. Бьется сердцем. И расколет боли они, а друзья. Значит, корни папа Значит, такой сильная любовь. Ты еще не знаешь. Рома. За ингээд инхтэмний өргөнчлөө 102.5 радио дээр Орос түүний цаг маань эхэлж байна. Яг одоо ингээд та бүхний сонорт миний би амархүүгийн хоолоо сонсогдож байна. За ингээд амархүү Миний бие амархүү, борхүүгийн амархүү студид хүрэлцэн ирсэн байна. Танил мэдрэмж нэвтрүүлэгт ингээд орж байгаадаа их орсоор өгдөг үлээ тий монголоор өгдөг үлээ тийм тий очень радостно тий Сүхэдэ Сүхэдэ энэ хүндтгэлийн микрофоно хүндтгэлийн микрофоно өргөн барья За манай сүхэн минь Канадаас ирсэн байгаа. Алт солин Канадаас. Өнөөдөр ингээ уулзсан. My name is P. Ее, <laughs> энэ бол P эргэж ирлээ. Танил мэдрэмж нэвтрүүлэгт Канадаас холбогдох гэсэн боловч таанч би нийтийн асуудлаа шийдэж чадаагүй. Энэ асуудал энэ асуудлыг одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчтай ингэ шийдэж байгаа. Тэр жоох. <coughs> За тэгээд энэ чи хүлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Юуны өмнө жилийн мэнд үргээ. Цагаан сар болох ч удахгүй сар шинийн мэндийн үргээ. За тэгээд энийг э, сонсоо та бүхэнд бас нэг юм өөрийн биеэр оруулж иж за одоогоор дөрөвний бүлгүүнтэй 300-ийн өмнө гарч амжилттайгаар суугарсан. <laughs> Амжилттайгаар өөрийгөө байдал хийсэн. Аашиг. За тэгээд миний би Канадад байж байгаад энэ судалсан. Оо, өстө байж байгаа байж. Ничего не нужно от тебя. Болохоор мистер Мускул гэдэг нэр ирээд байв шүү. Аа. Бичлээ харсан уу? Ямар шаас. Нөө нэг Аа тийм. Орсын баян пизданыг зүгээр хурж гаруйс зүгээр албаа. Үлдэр үлдэр дээр нь очиж чадваа. Жинхэнэ баавар. Чинь ерхий зэт тогтой байсан юм л шүү дээ. Баавар шүү. Та нар яг намайг эрхийг сонсцоод ягаад ингэж жом шиг гүйлдэт байгаа. Дайр үчгүй. А хэлтгэлээ. Ер нь амар баавар шааж тий. Чи гар үсэх зурсан уу шаарсан нөгөө зурсан гэж шаарсан. Би чиний гар үсгийн чи явуулж харахгүй байна. Чи наач хүрээд тэр. Идэл камни. Идэл камни. Зургснаа. Надад гар үс зургс зураа шаарсан. Чи миний үзгийг аваа явчих надад өгөхгүй юм уу гэж. Нөгөө төгөө зургснаа суугааш. Тэр аварсан хүн баян юмстай юм байна шүү дээ. Миллионер шүү дээ. Дерипаска болоо. Долларын юм блэ? Долларын тэрбумтай. Төрөөс төрсөн тэрбумтай юм шүү дээ, тий? Тэрж бол тэрбумтуудаа нийлээд гэдэг шиг. Манай ерөнхийлөгч бас жоохон бааварлах гэдэг юм шүү. Чадах уу? Тэрэнд чадна бандмин гэдэг хэлсэн. Тэр жоохон буцана. Тэрийг оруулах. Чадна бандмин гэж. Чадж байгаа юм шиг. Тэр тэг шат тийм гамбууш тэгж хас. Гамбууш нөгөө юу дээ штэ. Тэг тийш хас тий. Миний энэ хөхийлэхэд 70-аас 90 сая төгрөг орд юм байлээ. Тэгээ би юу ч заа занаад мөнгө байхгүй болий гэсэн чинь Алтавыг сайд маань улсын зардлагаатыг хөхийлгэсэн гэдэг шээ. Yes. Э? Нэвтрүүлэг гарсан шүү дээ сая. Тийм. 30-оор гарсан шүү дээ. Алтавыг сайд уу? Тий, нөгөө нэг юу лээ хурууны хэ гэдэг нэвтрүүлэг гарсан. Алтавыг сайд э, улсын төлбөрөөр хөхийлэх гэж гамбууш явуулсан байлээ. Yes. Тэгээ шир зүгээр гамбууш зүгээр зүгээр солирч солирч гэж магадгүй тий. Зүгээр тэнх чинь. Тэр угаасаа юу Барс Барс хэмээлээ. Барса гэж жүжигч байд штэ. Барху Барху Бара Барху Tiger Boy шас тий. Ер нь Барху бол их том том эрхтэнтэй. Би Бархугийн эрхэнд амин дуртай гэдэг шас. Нөгөө нэг юу ямар нэг ток шиг 100 асуулт 100 хариултан дээр. Гэтэ ивент тэтгэж байгаа тэр их мөнгө ч бас нэг л мөнгөтэй л өндөгдөж байгаа л дээ тий. Тэр улсын олон гүшин байж магадгүй л дээ. Монголын авах гэдэг нь алдсан гэсэн. Юу лээ? Тийм үү. Юу эмгтэй бэлэг эрэхтэй хэлэгчлөө те. Дөнгөлцсөн. Хөхөн гэж шас гэсэн. Нэг хүн гэл аймаа ингээд ширтэ хараацсан байл та. Гайхал ингээд харсан чи хөхөн энэ гидснэр ирсэн байсан гэсэн. Доош доош. Унжаа шүмгүүд аймаа сандраа ингээд доош суугаад. Оо яана. Нэр ингээд зүгээр яг зүгээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр гамбуус шүү дээ <laughs> Мөнгө нь өгсөн бол гаргасан бол яхаа. Анх нь тэр чинь нөгөө нэг оо би өстө байртай мартай гэсэн. Сая нэг хурууны нэг төлөвлөгөө хийж ажилласан. Надад бол байр маар байхгүй тэр шаасан. Тэр бол угаасаа уус хурлын угаасаа томчуудыг явуулах та. Тэгээ илүүтэй бити одоо яриадээ л гэсэн. Чи бити. Тэр бол угаас байртай байргүй тийм олон сая төгрөгөөр тэр чи хөхөйлглээ аал хийлгэлээ. <laughs> Сав хийлгэлээ. Яах гээд байгаа юм бэ? Мөхтүүний <laughs> сав хийлгсэн шүү дээ тэр чинь. Хайнга шатсан. Ямар ч амар мисс. Зүгээр одоо зөвхөн нөө микрофоныхоо буруу тал руу нэр. С1 рүү. С1 рүү бэр. Тийм. Хүүхд гаргах гэсэн үг тийм. Хүүхд гаргаж болно гэсэн үг. Хүүхд гарах боломжтой. Гэтэ боломж нь 70 30% гарах боломжгүй. Одоо гадаад баянтаа суугаад тэгээд хүүхд нь гарах юм гэсэн. 60-тай бүсгүй гэж бастай ярьсан. Бартай 60-тай бүсгүй гэж аим сонсож. Бүсгүй. 60 настай бүсгүй гэж онгон бүсгүй шүтээд ярьсан байсан. Тагш. Гэтэ анх яг төрхтөө бол эрэгтэй хүн. Тий, гэхдээ төрхтөө бол би ерөөсөө гэсэн байхгүй. Та яг эрэгтэй хүүхэд байхад яасан чи? Эрэгтэй хүүхэд байхад надад тийм утга учиргүй шүү дээ. Би анханасаа л юм эмэгтэй хүн ирээд өрсөн. Анханасаа л ийм сэтгэлгээтэй байсан. Ерөөс эрэгтэй хүн надад ерөөсөө толгой бууж ирдэг. Аа. Тэгэхэд эрэгтэй хүн яаж төрөхгүй, шааж ийн гэж байна. Зүгээр л үрийн шингэний зацж ийн. Тэр энэ хүүхд болгож өгч ийн хэл болоо гэж. Иргэдийн үнээр зовлон байдгүй шээ. Гэтэ эргэтэй ч тэгэл дайнд явна л та. Шах те. Дайн болоо. Дайн болно л та. Дайн ихлэ усын хилэр дайн готомшин захар дайн гэр алар ашиг. Украин жоохон асуудалтай шаачна те. Кивик одоо эзлэгээ шаа. Тэнгүүд одоо Европын улс гэсэн мэлж Европын нэгдсэн байгуул Хэрвээ Путин хэрвээ Орос улс ингэсээр байх юм бол бид нар одоо энэ хүү зах зээл одоо эдийн засгийн хатуу хоргийг бол олон улам олон жил байхад бид нар бол хев нэгдэлтэй бид нар бол Украиний талд байна гэж шээс. Тэгээс энэ бол Америк өөрөө ихсэн шүү дээ. Америк шиг салбагнаа шахаад энд тийм шат. Яг Украин хүмүүс нь болохоор жоохон Оросуудтай жоохон дургуун юм л шүү дээ. Баян Оросын нөгөө юу одоо нэг тий Оросоос яг тусгаар тогтнолоо олцоод Тэгээ буцаад ингээ Оросын нөлөөнд орохгүй шаад. Тэгээд нөө нэг яг нөө ерөнхийлөгч нөө хоёр ерөнхийлөгч нэг нь Америкийн одоо тийм Евро НАТОгийн тал талыг дэмжгээр байсан. Нөгөөх нь яг Путиний талыг гэсэн яг Путинийхэн тал нь ялж малангуудаа гэсэн чинь шууд ард иргэд нь эсэргүүцэл бид нэг Оросын дагуул дагуур болохгүй болохгүй гэд. Тэгээ ингээд асуудал үүсэж байгаа. Гэсэн чинь Оросууд болохоор яг нөө нэг Украин болохоор яг НАТОд орох гэдэг байгаа шүү дээ. НАТОд орчих юм бол шууд Оростой шууд НАТО хэлэх гээд байгаа. Тэгээд бас аль аль талын амар ойлгох одоо аль аль талын амар төгс ашиг болж. Хоёлаа яг яг бүр амар алцгаар байгаа шүү дээ Украинд. Энд ихтэй амар шун сагдахгүй нь одоо ингээд Орос Орос одоо Орос ингээд Европын тал руу явсан. Одоо хятадтай амар нэг толгой толгой шатсан шүү дээ. Орос ч нэ Монголыг одоо нэг нэг Монголын дундуур баригс төмөр зам байна шүү дээ. Тойруулаа шаацсан. Тойруулаа шаацсан. Хилийг яг тойруулаа ингээд төмөр зам барьж шаацсан. Тэнгүүтээ <laughs> Монгол улсд байна шүү дээ түүхэнд баг давтагч үзээгүй хоёр гүрний их ерөнхийлөгч амар ойрхон цайтай хоёул ирсэн байхгүй. Амар ойрхон цайтай. Тийш та. Тэнгүүдээ эренгүүтээ юус ингэ та нар баг даруулцаараа Америкчуудаа баг баг нийлээрэй гэж хэлсэн байхгүй. Анхнаасаа үгүйсэн яасан юм шүү, нийлсэн юм шүү. Монголчууд нь Америкийн ардчлалыг дагаж явж явж байгаад одоо ер нь жоохон ухаарад ер нь салшгүй хоёр хөршөө салшгүй тийм супер гүрний дунд. Гэхдээ 2-2 тон гүрний юм хэлгэж 2-2 л жоохон хитгэ сарын цайтай үж юм гэж бас. Монгол бол нэг ямар бол Орсон. Монгол хизээч жижигхэн орныг тэд нар сонирхгүй шүү дээ. Жорж Бош ирэл ер нь бол жоохон зангаргаа харуулсан. Гэхдээ хятад бол тэр үед чинь хөгжөөг өссөн шүү дээ. Нэг одоо яг одоогийн төвшөнд ярихад эдийн засгийн тий. Тэгээд Орос жоохон зангараг цаац. Юу тэгэл одоо ер нь нөхцөл байдал өөрөөр ирсэн. Тэгэл ирсэн л гэж болоод байна шүү дээ нөө нэг шууд Украин Украинтай холбоотой бах те. Одоо ер нь баруунтай жоохон харилцаа модон готл шууд. Монголчууд одоо гэтээ манайхан бас сонь те. Яг энэ газар зүүн байрлалаар болохоор яг энэ хоёроос бүр яг бас яг мөнхийн хөрш мөртлөө Америкийн юунд ингээл юм уу Ирак мираклуу цэргээ явуулж байгаа юм шиг те. Далдах шат. Далдаг ууц. 3 сая иргэн биз та тэгэл тийш очиод юу хийх юм бэ? яг нөө нэг нүүбийн юу гэдэг тийм нүүбийн юугаа одоо нүүб ч бол манидийн тусгаар тогтнолыг бас их жоохон яаж байгаа шүү дээ баталгаажуулж байгаа шүү дээ тэр нь тэр нь тийм болохоор бас тэрэнд нь бас жоохон оролцох хэрэгтэй л гэх тээ зүгээр хар ухаанаар бодох тийш манид бол сайн мэдгүй л дээ Тэгэл Орос хятад эднэр чи ерөөсөө тэнд бол цэргээ явуулахгүй штэ. Явуулахгүй штэ. Ирак, Мирак руу явуулдаг штэ. Дандаа л нөө нэг барууны юуны орнууд. Сайн нөгөө Тэгэл хизээч өөртөө яг таалагдъя гэж яг өөртөө дотоодыг яа гэж бод. Дандаа хүн таалагдах гэж. Тэгэл дандаа гадаадын хөрөнгөийг өөртөө татах гэж ерөөсөө өөрөө өөртөө үйлдвэрлэх гэж боддгоо. Дандаа л ярьж байгаа юм гадаадын хөрөнгө оруулалтыг Монголдоо татах юм бол ийм хүү одоо эцэсгийн юу гарнаа одоо. Тийм дандаа тийм тэнэг юм гэж үгүйсэн. Зээл ахва яриаш. Тийм зүгээр л зээл яваа. Тэгснэ одоо шал утахгүй шатна. Тэгвэр амар том том хүмүүс өсөж ирсэн зүгээр сайхан билег гараад ирдэг шаадсан. Хин өгсөн тэрний төлөө сонгуул мэдээгүй. Сайхан билег юу вэ? Данзаа шиг шааж байгаа л хэрэгтэй. Тэр бичлэгийн үзээрээ би зүгээр хараад данзаа шиг санагдсан. Зүгээр юу яриад байгаа юм бэ? Алтуугийн алтуугийн л юу л гарч байгаа л тээ. Юу юугаар гарчсан нөө сонгуулийн интернетийн юу татаа тэрнээсээ мөнгө олно гэдэг хэлээ тээ. <laughs> Тэснэ хятадас 1 тэрбум долларын үр аваад тэргүүрээ эдийн засгаа хөгжүүлэх юм гэнэ л дээ. Аа, ер нь хятадд хятадд өртөө болох ер нь л буруу даа. Буруу шүү дээ. Хятадд л өртөө олмоор гоё шүү гэж. Харин тий Оросд бол яг үе бас. Бов өмгөн гэж. Ах нар минь. Оросод ихтэй арай гайгүй. Арай л гайг бах те. 3 сая иргэн гişээс 3 сая иргэн болсноо. Оросчин одоо юу л 100 40 сая хүн тийм те. Тий. Гэхдээ л гэтэл яаж ч бодсон яг монголчууд яг өөрсдийнхөө төлөө л яг жоохон шаамар юм а тий одоо нөө нэг хүмүүс чинь ингээд нэг яачдаг шүү дээ. Proactive, reactive гэж хоёр төрлөөд шүү дээ. Proactive нь одоо тий одоо нэг сэргийлсэн тий төрүүлж хөдөлсөн. Reactive нь болохоор яг нөө нэг react заргааш байгаа тий ингээд react-лаа бүр ингээд тийм манайхыг react-санд бүр ороо шатсан бүр яг тий ерөөсөө яг өөртөө за ингээд ингийн ингийн гэсэн юм байхгүй яг за за яа нэ доллар юм гिचлээ одоо хэдүүлээ яа юм аа гэл тий дандаа реакцлаад байгаа Одоо анханасаа анханасаа л яг бариулцсан л ах л та. Анханасаа л яг Оросын нөлөө тий хятадын нөлөө. Шаглуулаад тэгэл нэг яг ингээд нэг Ганбаатар гişүүлжээстэй. Монголын зах зээл гэдэг бол зүгээр л энгийн жоохон л юм. Ерөөс тэнд нэг шаналгаад тэрийг хөгжүүлэх гэж ядаад юу ч байхгүй. Монголын зах зээл, Монголын эдийн засаг гэдэг бол зүгээр жоохон юм байхгүй ерөөсөө. Нэгдтэй нэг жижигхэн хот штэ бүр. Тийм зүгээр л нэг нэг э, харуугаар бид нар яриад байгаа. Одоо зүгээр дотооддоо юм үрдүүлээд экспортог болчих Монгол улс тодорхой хэмжээгээр эдийн засаг хөгжнө гэж зүгээр тийм л юм баг. Тэгэхээр дотоодс ерөөсөө хөгжүүлж байгаа брэнд болгож байгаа юу ч байхгүй шүү дээ. Дотооддоо л нөгөө хүмүүсээ шулааш хагаад одоо ингээд нөгөө хүн 100 мянга одоо 1 сая төгрөгөөр ноолуураа тушаалаа гэхэд ноолуурын цамцсан ятим бараа гэж зүгээр ингээд бусдыг хийжээ гэдэг өөртөөсөө мөнгө гаргаад эдийн засгт хийх явж байгаа нь их юм шүү дээ. Тэгээ хүнээр хүнээр болохоор одоо ингээд хүн чи одоо ингээд те э, хүнээс хүнээс одоо юм бодлож аваад байгаа шүү дээ. Импорт нь импортлно гэдэг чинь тэ. Түнгэдээ өөрөө нөгөө хүндээ яг нөө тэр оронд нь юм зарж болсон. Бартер байхгүй. Ерөөсөө бартер тийм их юм. Яг нөө тэнцэржүүлэх хэрэгтэй шүү дээ тэ. Баланс байхгүй. Би танад хэдэн үе бодоо би танад хэдэн үе тийм бүтээгдэг үү? Дундж үг нь ингэ тохир өгдөг. Тийм байдаг шүү дээ тэ. Тийм байхгүй. Гэтэ одоо яг манайх юм бас хөөрхөн юм уу? Юм уугаар нөө нэг бонд мондор бас ганц хоёр үйлдвэр барьцсан юм шиг л шүү дээ. Гангийн үйлдвэр. Хятадаас нөгөө нэг амар импортлдог гэсэн барилгын материал, цемент юм юмнуудаа бас арай гайгүй дотооддоо үйлдвэрлэдэг болоод байгаа юм шиг л. Гэхдээ л гэх шиг. Гэхдээ л тэр чинь одоо зөв нэг хөрөнгө оруулалтын 60%-ийн хөрөнгө оруулалт хятадын өөрөнгө бол 40% дотоодоос гаргасан. Гэхдээ хятадын л үйлдвэр шүү дээ. Монгол яг ингээд цэвэр улсын одоо ерөөсөө 90-аад оны коммунизм шиг тийм улсын үйлдвэр улсын өмч байх бол дандаа хувийн өмч. Ямар нэгэн улсын нэртэй юм гарлаа гэсэн тэр хүн нэг нэг хүний доор дандаа байждаг. Тэгээд тэрөөс дандаа хятадас оруулж ирдэг. Хамгийн ямдаар нь боддог. Гэтэ нөө улсын гэхээр улсын юм нүстэй амар тийм зах зээлтэй өрсөлдөж чадахгүй. Өрсөлдөж чадхаа тийм тийм чадахгүй зүгээр ингээд улсын юм болохоор нэг цаанаасаа нэг цалинтай тий цаанаасаа төсөвт орцсон болохоор яг нөө цалингийнхаа төлөө бүр ингээд яах одоо зүгээр телевизээр харахад л үндэсний телевиз бол яг тийм шүү дээ Зүгээр яг нөгөө нэг яг л багш эмчнэр шиг зүгээр цаанаас л цалиа авдаг. Тэгэлэг хийгсэн юм нь хийж л өгдөг. Их хийсэн их гоё хийсэн ч хамаагүй адилхан л цалиа авдаг болохоор ямар ч тийм уран байхгүй. Яг нэг аим гоё юм игээл яг өрсөлдөөлтэй яг тэрнийхээ яг яг гоё шанган ингээл хүрддэг байсан бол урамтай шүү те. Нэг үлд усын хурлын дарагчин тэгсэн гэсэн те. Зурглаачдаг лөө. Мус аригчдаг гэсэн юм те. Үндсэн телевизийнх нэг тэгсэн. Нэг сэтгүүлч ингэсэн баахгүй. Архичтай байдаг гэдэг. Энэ бол жоохон үнэтэй. Оюутнууд оюутнд визагаар яваад оюутны үнгүй яваад ягаад нэг 10 жилийн сурагчд үнтэй яваад байгаа юм бэ? Наа хэдийн хүмүүс ч одоо сонгуул өгч чадахгүй. Сонгуульд ирүүлцэх ирэх байхгүй шүү дээ гэж хэлсэн бөө. Хин бэ? Молом жамц гэх нэг юм байдаг шүү дээ. Тий. Тэрсэн бол гэхдээ тэрсэн молор молор эрдэнэ шүү. Молор эрдэнэ. Тэрсэн тэгж хэлсэн байхгүй. Тэр гэхдээ л яг үнэн байхгүй. Жохон сурагчд болохоор 100 200 төгрөг яваад юм болохоор ингээл Гэтэ яг яг яг ч тийм биш ахал та тэ бас. Яг нөө 10 жилийн хүүхдүүд ч бас яг ээж авахад тэтгэлэгтэй байгаа шүү тэ. Оюутан хэр ч бас арай нэг ээж аваасаа хол сурдаг ч юм те орон нутгаас ирж юм ирээд ч юм те тэгэхээр бас арай жоохон тэтгэлэг хэрэгтэй байх л та сэтгэлгээ тэр чинь бол яг эргэлцсэн Монголын цац үл яг эргэлцсэн шүү дээ ерөөс нэг шулуун замаар яваад шулуун юм а тэнийсээ хүн оролт байх Монголын цац би нэг дээр хэлж шүү дээ те 70 үг бол далаа нугаас оюутанд арх авна уу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар арх авч уу ямар нэгэн байдлаар шоуд мэддэг л байхгүй. Ягаад тэгэнгүүтээ Монгол арх авах гэж байна. Тэгэнгүүтээ Монгол архич байсан тэдний ийм бурлж оруулж байсан архич байсан тэдний л арх. Ямар ч арх бид нар уусан тэдний л оруулж байгаа бас хэрэг төгшөөд ямар нэг компани зориулж. I love Tvari гэвэл э, нөгөө нэг оюутны нөгөө нэг э, юунууд нь зүгээр <laughs> танилцах үйлчлэгээ зохиохтой яг дал авсных нь яг маргааш нь ч юм уу <laughs> тийм амар юу шац нөгөө нэг яасан гэлээ бас нэг их сургуул оюутны тийм хувцс хувцс гаргасан юм шиг л. Тэгснэ яг тэр нь яг үнэн гэсэн чинь яг 70 мянга ч шиг. <laughs> Тэгээ тэр хотлоо гэж магадгүй шүү. Би зөв хотлоогоос ярьж байгаа шүү. Эсвэл зөвөр нэг зөвөр нэг нөгөө хүмүүс чинь тэгээ оюутны холбооныхоноороо амралтанд яв юм аа гэснэ яг 70 буусных нь яг тэгээ яг дараах нь шат. Тэгээс 70 ч одоо жоохон э, яц юм л шүү дээ. Сайн дүнтэй хүмүүс төгөөд байгаа юм л шүү дээ. Энэ нэг семестртээ одоо сайн гарсан. Өсөлтөө явагдаад байгаа юм байл л дээ. Зам нь бол ахгүй л юм байна. Гэхдээ яг үндэ тэгэл аа яг үндэ тэгэл дүн сайн дүн авч ийн гэдэг чинь бас яг яг амар ухаантай гэсэн үг бол биш те. Зөвхөн хий гэсэн юм нь хийж байгаа л гэсэн. Багш та зүгээр те. Багшаа та би далаасаа буугаад тань талын. Танд сайн дүн тавьчих гэж дундаж амьд яг тийм хүн ангил хийх хэрэгтэй тий. Яг зүгээр нэг тийм судалгаа. Одоо дундаж амьдралтай хүн хэдий зэрэг нэг өөрийнхөө хүүхд хэдий зэрэг явуулж байна. За хөдөөн сэрсэн хүүхдүүд даалгавар зайлшгүй шаардлагатай. Зүгээр энэ Улаанбаатар хэмжээ дундаж амьдралтай эсвэл тэрнээс дээш амьдралгүй хүн өөх ямар шаардлага байхгүй. Тэш тэр ямар ч хэрэг байхгүй. Тэр бол харин тэрний хооронд тэр чинь жинхэнэ шоуны мөнгө болоо шээ. Тэр бол жинхэнэ шоу. Тэр 70 мянга яваа зөвхөн шоу, шоууд нөхөс хөдөөний хүүхдүүд бол тэхгүй штэ. За шоууд нь шоууд нь тэрсэн бас амьд ардаа байрныхаа мөн үйд хөдлөн ингээд дандаа оюутны байр тэрсэн тусдаа гэсэн гэр байхгүй хэмтэн. Зүгээр нэг гэр бариад ээж аав нь өглөөхөд дандаа айлын хашаанд нэг сарын 10-аас 15 мянга тэр чинь л их мөнгө штэ. Зүгээр юу ч болохгүй. Тэгээд тэгэхгүй бүгдэнд нь өгөө шаачгаар тэгээд хүн болгоны одоо хідэн оюутан байгаа тэрний 70 мянга чинь бос. Зүгээр л мөнгө цацаа шаа. Тий эдийн засгийг услахад нэг л нөлөөлнө шүү дээ. Муу хүн. Тэгээд бас яг тэгж яаж байгаа нь бас эдийн засагт нэг тийм юу оруулалт болох тий. Тэгээ стимуляц оруулдаг л хөтэй ингээл мөнгө ороод тэр ингээ баах юм аваал. Тий. Тэгэж жоо эргэлдээл те. Яг мөнгөөд эргэлдүүлж л байгаа. Тэг чи зүгээр л 8 чин 90 оны зүгээр Оросоос орчсон 8 чин нөгөө 8 мөнгө эргэлдүүлнэ гэдэг чинь зүгээр эргэлдүүлж л. Тэр чи улсын хэл төвшөнд тэнүүхэн байх эсгүй гэж нөгөө уян хэлсэн шүү дээ. Тэр чи үнэн шүү дээ. Улсын хэл төвшөнд гараад тэр чин төрийн дээд тэр чин бүр том боловсролын дээд тийм том юм дээр гарчаад тэнүүхэн байх ямар ч ирэх байхгүй байхгүй те. Зүгээр л утахгүй шаацсан. Тэгснээр зарим энэ зүгээс тэн тэн юмар л тэгэл мөнгө болохгүй шах. Агнаас ер нь жоо утахгүйсэн юм шүү. 21 мянган төгрөг сар болгон өгөөл. Тэрийг зүгээр ингээд э, ард иргэдэд өхийн орон зүгээр үйлдвэрлэж харагдаад тэгээ ажлын байр бий болгосон бол тий. Бас тий. Ирээдүг харсан бол юм баггүй. Тэр нь нэг алсыг хараад угаас 21 мянган хэдэн жил өгөх юм бэ тэр чинь өгч чадахгүй шүү дээ. Энэ нэг ёо 8 шарган тэнд нэг хадгаламжийн банк гэдгсэн шүү дээ. Тийм. Яг тэнд 21 мянга төгрөг өстэй бүр амар очролдог шүү. Тийм бүр алдсан шаа. Арх бүр ингээд амар ууртай очиж шатсан. Тийм дандаа хөгшин хүмүүс нэг бол аригчд мэрэгчд чад. Бүр хязгаарлал. Тэгээ 21 мянга төгрөг хийж болохгүй шүү дээ. Нэг хоёр өдрийн амьдрал. Тэдүүсээ зүгээр тэрийг яачих юм шүү дээ. Зүгээр л арх юм шүү. Усын хурлын гүшүүд тохиролцоол тэгээ бизнесийн одоо хувийн байгууллагуудаас тохиролцоол 21 мянга төгрөг нь болоо тэдүүс чинь ингээд тойрж ирэл нөө бизнесийнхээ нэмийн Тэгэл чинь зур таксэрс бид нар такс төлөөл тэгэл засгийн газар зур бизнес юм байгуулах тэгэл өгöd байгаа та. Ялгаагүй юм шүү. Юу бол гэж бодож нөгөө одоо архинууд гараад байгаа шүү дээ одоо юу за арайч нөгөө абсолют мөсөөл гэж зөө. Тэр бол зарим нь орж зарим нь болохоор их нь авсан байт юм билээ. Нэрийг ашиглаад байгаа юу гэдэг чинь нөгөө нэг ёо лицензийг авсан. Лицензийг авсан. Тийм. Тэгээд Монголд өгүүлэх хэрэгтэй. Тэрийг 1 сая доллар өгөөд авчдаг. Өснөд үйлдвэрлээд байгаа юм тий. Үйлдвэр Монголд үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь шилийн угаас хятад хийлгээд оруулж ирээд шошго Монголд нагаал. Дотор нь бол хараа шүү дээ. Дотор нь барыг хараа тоглом тийм нэг амар сүртэй нэх швед медэс ирээлээ. Шал утахгүй шүү дээ. Тийм үнтэй нэг оруулж ирэн шууд л. Тэр чинь зүгээр <laughs> лиценз оруулж ирээл зүгээр тэр чинь Монголд үүдээ. Мактоналд одоо KFC дээртэй адилхан шүү дээ. KFC нэрийг худалж яваал энэ чинь франчайз аа. Юуны маха бүргий гэж бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Заавал тэндээсээ оруулж ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь ингээд тренинг хийдэг байхгүй юу? За бид нар ийм ийм махаар ингэж хийдэг, энийг ийм хүн ингэж хийдэг. За бид нар ийм хүн хугацаанд нэг бүр өрийг гаргадаг. Та нар бол бидний хэрвээ ийм хөө дүрмийг зөрч чадахгүй бид нар нэрээ ботож аваад та KFC Монголд ямар ч үйл ажиллагаа явуулах хэрэггүй болно. Тэгж хийж байгаа мөртөө эдрийг бид нар юуны махаар хийж байгаа юм итгэхгүй яаж яаж брэнд гэсэн нэрний дур нэг жоохон утлал юм яах вэ? Брэндэл зараад байгаа юм шүү те. Тий брэнд нэрэл зарж байгаа байхгүй дөрөвч. KFC-ч бол 5 богд оруулж ирдэг л шүү. Тий KFC 5 бог 5 богч нь Монгол баян биз таа шүү. Сурчлагын тоглолт би нэг 5 богд талд явж сурчлагын үзэн. Яах вэ? Энийн эннийхээ сурчлаганд хэний тоглох вэ гэл. Та санаа оноо байна уу гэсэн чинь. Янз нэрэлж явахгүй гэсэн чинь маркетинг менежер их чинь. Ерөөсө болдыг тоглуулчих яа. Болц чинь арай туршлагатай болд хидтэй байна. Болдор яриад хідэн хідэн хідэн саяар үнэлж хідэн саяар хийнэ гэж болдорны яриад утсаа гэсэн нэг 4 5 хоногийн дээрээс. Болд 10 саяар хийвэл хийнэ гэж ингэж. За тэгвэл нам болдоо тоглоо болдоо тоглоо гэж байгаа юм. Аим шаас. Тэгэл болд тийм баян байгаа шүү дээ. Би production. Яг нэг одоо лаглаг хамтлагууд одоо том хамтлагууд эдгээр бол яг шинэ жил юм уу юунуудаар бол жинхэнэ бурцаад юм л шүү дээ. Equal чинь зүгээр л Нэг шинэ жилээр 3 өрөө барь болсон гэсэн. <laughs> Тэгээ буруу үнээр нэг шил. Тийм нэг төрөл хронологор. Тийм л байгаа. <laughs> Тийм л байгаас нэ. Эйкул нөө нэг онгоцны буудлын дээр ирсэн чинь. <laughs> Эйкул манай фэн клубийнх надад сюрприз барьлаа. Ямар гоё юм бэ? Тэр бол арай л үнэхээр нэг хүн жүжиг сэтгэлд хүрхээргүй тийм нэг тийм байл. Хямдхан юм. Бараг хүүхдүүд 10 сая төгрөгөө дандаа хүүхдүүд яагаад вэ? <laughs> Мэдгүй. Картон цаасан дээр би чинь экул. Шац. Тэр сонсож байгаа юм байна. Экулийг яг шүтдэг хүмүүс байдаг бол яг тийм фэн клуб үүсгэж хүмүүс. Тий, хэдэн бас фэнтэй Монгол хүн ямар хуу яа тэгээд бас харуулах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй нэг хин шивж Монгол хүний тийм фэн мэн гэдэг юм байхгүй тий. Шүтэн хамтлаг мундаг гэж байхгүй шүү. Яг ингээл гадаад дуудлыг гэх солонгос солонгос солонгос болонгос Америк Америк Монгол бол тийм бүрэг бодог хүмүүс шүү. Нэг дуу сонсоод таалагдсан сонсчод сонсож таагдахгүй бол тэгэл заа зал гэж. Тэг үе үеэрээ тэгэл яг явж байгаа ямиг л энэ сонирхт юм шүү. Жишээлбэл бид нар одоо татар ай стоп эндрийг сонирхдаг гэсэн тэгэл тэдүүс ингээл э, уран бүтээл хаяал ингүүт одоо юу гэдэг нь те гинжин лэлтөөгээ игээл гарч ирлээ. Тэнгүүд одоо тэр үед яг одоо 10 жилд сурч байсан. Тийм те. 10 жил сурж байгаа хүмүүс сонирхол те. Бүс боор бол үе үеэрээ л авдаг шүү дээ. Тэгээ маний дэ үед бол Интернет бас арай л хөгжөөг байсан л та тийм. Юм хөгжөөг миний үеч интернет мэдэхгүй л байсан шүү дээ. 7 дугаар ангид байхад яах юм бэ яаж яах юм манай мэдээлэл зум өгсөн гэж байна. Dial-up-аар бүр холбогдох гал 64 мегабайт per секундээр холбогдож байгаа тааш. Гоё шааж байгаа ш. Одоо тэгсэн чи юу? Одоо ч юм 10 мегабит төрүүлчихлээ. Амар томс ш. Анх хэвээр юм оллоо чатматаар Аа тий. Монголын дээг гэдэг ус шүү дээ. Тий, тий. Монголын дээг тэр мэрчэн жинхэнэ тэр бол зүгээр шаалцааны шаалцааны шаалцааны шааж алтан тэр. Тэг тэрүүгээр яг юу яг гэдэг шаалцдаг лээс баг тий. Би бүр ингээд юун ингээд нээт суудсан заяа. Ийм юутэй бүр нэг хөхмөхөө харуулж орлоо шаа. Тийм веб камера. Тийм зүгээр камера нээд суудсан камераар ингээд хүн харж ирсэн хөх левчгээд доош ингээд хөхмөхөө харуулж байна. Тэгээд данч би тэр үед Сингапурт байсан л та. Миний үн өнгөтэй үн мөн хэлчихнэ үү те. Үн мөн байхгүй дээ зүгээр. Би танад яваа очих гэж шаажлаа шүү дээ. <laughs> Үгүй тэр үчин нэг тийм <laughs> байж байсан. Бов харуулсан суучсан те. Би бов харуулсан байхгүй юм тийм боловсрын гэж. Анхна хайта мартер тэр чин зөвөр л октод өөрсдөө бичиж бичсэн. Тий, тий, хайта. Зөвөр л тийм. Бүр амар од мод шаадаг байсан. Нөгөө хайта болж доор комент үлдээ. Амар олон хайта бид нар авцсан аа. Тий. Профайл дээр нь хайта өгдөг гэсэн тий. Тийм билүү. Одоо нэг Instagram дээр биш тээ. Нэг яг дажгүй охтууд ингээд би фоллоу хийдэг байхгүй. Тэгмэд өөрөө accept хийчих чам. Тий. Тэнгүүтээ одоо би ийм Instagram-ийн пэйж рүү шилжиж байна. Bye bye stalker гэж биш. Тэр өд юус өөрөө л accept хийсэн шүү дээ тий. Тий. Тэр нь жоо сонир санагдав. Гүйг уухаас нь. New Insta follow me. <clears throat> Яг зөвхөн танд like, эцэц like гэдэг юм чинь цахим өрцөнд байдаг хүн хизээч хүн хараа лайк би чамд лайк би чамд юу гэдгийг таалагдлаа гэдэг тийм үг хэлж чадахгүй тэр чинь тийм нэг дотроо хэлж чадахгүй тийм хүмүүсээ л нэг зүгээр нэг дарддаг юм зүгээр хараад хөх бүхс хараад тэр чинь эрэгтэй хүн бол таарна шүү дээ угсаа ойлгомжтой эрэгтүүний боо хараа эрэгтүүний юу хараад хизээч эмэгтүүн эрэгтэй эмэгтүүн бол гарахгүй шүү дээ. Би юу хэрэгтэй яг на Facebook төр ч юм инстаграм төр ч юм ер нь лайк авах бүр нэг тийм танаа нэг амар таашаалтай байт юм байна. <laughs> Лайк авахар нэг тийм гоё юм хийцэн ч юм шигтэй нэг аа гоё юм шаачлаа шүү гэж Тэний Twitter мэд дээр ч ингээл хүмүүс амар олон хүмүүс өөрийнх нь битсэн нэг үгийн тэр ретвитлэнгүүт л яг жоохон сэтгэл ханамж авдаг л байна. Тийм л болохгүй. Лайк л. Сэтгэл ханамж л ав. Тэгээд тэр сэтгэл ханамж авцсан мал тийшээ л донтон л зүг шүү дээ. Лайкны маа дүүм өч одоо тийм шүү дээ. Хүн амьтны юм бичээд үлдээсэн юм уу эсвэл нэг таалагддаг асууны бичээ Facebook руу бүр орохгүй зүтгээд байдаг шүү. Ага ага ага та болж гинүг бол. Ага нь жоохон сууж гоо ага та болж байна ага би гяс нэг юм шалгаад хий гэж аахгүй за шалгах шалгах би гаргаад суугаа хажууд нь суугаад тамхич буцаа өгөө тэгэхэд охинтой юм бич сууж зүгээр л тийм би тэгээд нөгөө компьютер дээр ороо хайцсан тэгээ ороо шаасан чинь маа ватер гэж чинь Яан зэн. Одоо ч хэдтэй лээ. Маад үч одоо 16 таа шүү. 6. За. Нас нь болцсон л доо яах. Тэр тэр дүүх насны үед бол гоё л байдаг л шүү. Адилхан л байсан дөө. Ариг дар суугаа тамигттаал хүүхүү эргүүл. Ангийнхаа охтуудыг эргүүл. Ангийн охныг эргүүлээл цоврн гэдэг нэг зав юм байдаг байлаа шүү дээ. Цовр. Цоврдаг л байсан нэ. Би бол цоврдаг л байсан. <laughs> Өө өстө. Э гоё шүү. Зүгээр бунтал цоврдаг л байсан. Яах вэ тэгэл оо тэр үедээ цоврох боломж олдвол тэгэл цоврно шүү. Цоврно шүү дээ тэр. <laughs> Мессеж авсан. Сүгэ тий чинь нэг охин тасгаж байгаа юм. Манайд очиж байна гэл. Эний үеийн баг бүхэл анги шаагаад дууссан байна. Манай манай анги араас л шааж байгаа байхгүй юу та. Манай тийг шаадаг байхгүй юу. Гондом дуусаа шаадсан. <laughs> Тэгээ шанс өвөл байсан юм байна. Шаага шаадахгүй ингээд бид ингээд сандлаар суу тавьчих. Бис там чи өвчмөс тус яах юм шаас. Мань торхоогоор жиргэлцээ <laughs> гэж. Би зүгээр торхоогоорыг боогоор торхоогоор шаад. Татдаг шаадсан. Ээ үш. Гэтэ нэр засарлаг охин байдгийм аа. <laughs> Тарга охин. Тэр кошин гэхдээ юутэй биш тийм нэг агаар орлох тийм урал байгаа шүү дээ. Тэрконы нөхөр дох орно шүү дээ. Тэр үс дохмохгүй ч юу юм байдаг гэсэн юм аа. Тэр чинь бас нөө нэг юутэй байдаг гэсэн. Яг э, үрэлтэндээ чиний юу чин жоон шалбарч малбраад тэгсэн тохиолдлыг шалбар шаалцгаар. Тэр шиг тэр шиг арьсараа бол нэг бол бас тусах магадлал бага юм байна. Зүг ороо шавал. Зүг зүг. Тэгвэл ер нь э, гайгүй юм шүү. Шалбартал шаалцсан гэж бас явуур шүү дээ тий. Тэр юм хөрөөтэй хаалсаа. Ийм. Мангасын агуу шат те. Байгаа шаас чинь зүгээр гарахааргүй болоо ш. Айдсан. Одоо чин дохын э, хиддэх хэрэгэн яваадах юм бэ? 100 ханаа би тэгтээ яг тоглоомч гараа ингэж явах. Би ч нэг амар олоо өхөн янз зөөх шаасан юм чинь. Гачин матрын шаагаад гайгүй шаагаад би зөндөө өхөн шаасан бүр сонь сонь юм шаагаад гайгүй шаагаад тэгээд ер нь бараг цагаар хийдэ. Миний бараг цагаар 2 орно 2 оронтой биш ээ 50 автай л 40 50 шаасан. Гэтэл бас шааснаас л гэж шүү дээ. Бүр аймаа шаас. Монгол ирснээс би бүр аймаа шаас. Бүр янз янзын охиндоо бүр танилцаа шаагаа шаагаад. Өөртөө зүгээр танилцаал тэгээ шаалцаад. Тэгэл үерхнэ гэж нэг ганц сар үерхэл тэгэл өөр охинтой шаалцаад. Тэгэл явдаг. Тэгээд тэгдэг байхгүй ээ. <laughs> Мань энийг татсан шүү дээ. Зүгээр зүгээр юм аа. Энэ бол амьдрал. Угаасаа л хүн болгон тэгж айдаг. Яг хүн тийм бид охин шаасан дараа тийм идэх. Гондонгүй шаасан дараа. Тэгээ би ээж тахгүй юу. Миний хөө цусны шинжилгээг би нэг бамбаа юуртэйгээс яатсан. Минийхөө цусны шинжилгээгөө одоо өө зам бомбо шээ. Хүүхд төрүүлээд хүүхдтэй болоод тэгээд э, нөгөө нэг аав нь цусны шинжилгээ мэл өгд юм байна. Аа. Тэгээ ингээд цусны шинжилгээ би өгдөг байхгүй юу? Хурууныхаа игээд тэгсэн чинь дохын шинжилгээ бүх юмний шинжилгээ байгаа байхгүй юу? 5 6 юм лист тавьчих. Тэгэл хамгийн дор дохын шинжилгээ байдаг байхгүй юу? Тэгтээ би амар айж байгаа юм чинь. Би ингээд ингээд өөр бомбонс тураад тэг э, тураад сохгүй өөрөө ирэхгүй. Бомбоч ихэнх шатанд амар турд юм. Тэгээ би тураад ингээд хүлэрч мүлрөө таа ингээд яг ингээд Google-ээр ингээд хайгууд тийм шинж тэмдэг байх гэсэн юм. Хүлэрдэг, цөлддөг, турдаг гэд би бистэ яг шаарч шиг боц. Бүр яг би туссан гэж болсон нь боломж. Би яг тусчихтэй. Гэхдээ би жоохон нэг таанс нийлд мэлдэг багчаа жоохон сэтгэл санаа бас тийм байдаг ус. Яг тусчихтэй. Тэг өөрөө өхөөс айдаг ус. Тэг бүр яг харахгүй өхөөр бол юм шиг. Эхнэр өгт очиж юм шиг. Тэг юм чинь үрж за тусан шинжилгээ. За 2 цагийн дараа тест юу хариу гарч яваарай Би бүр орцдоггүй юм шиг. Би нэг тамхиг нэг хайр тамхиг бараг 30 минутын шаасан. Айн бүр би үсгэр. Ингээл татаалт нь татаалс айгаал аваас. Тэгээд хоёр дахь гурав болсон юм чинь. За хариугаа аваарай гэл. Манай их нураа бол нөхөрч аав би юу нэлсэн. За хариугаа аваад. Тэгээд харддаг байхгүй. Тэгсэн чинь би ингээд нүдэн хийж ингээл харсан чинь нэгэт ингээд хасаг байдаг байхгүй. Хасаг байдаг байхгүй. Дөнгүүч хүн чинь хасахгүй л угсаал доохтол гэж ойлгож шээ. Ээ писта би доохтолч тэгэл бас. Тэгээ би мөр сандраа би имийн хоол бүр чичгнээд энэ имчэн хасагт юу гэсэн юм бэ гэдэгс. Хасагын доохгүй гэсэн чи ятаа хайшийн доох баахан үнтэй унтц. Юу юу гэлээ? Хүн онгон унтаа яваад идэг юм уу чи? Юунд нэ сандраад байна. Гэхдээ энэ юу гэсэн юм бэ гэсэн. Наа чин доохгүй төсөө үг штэ. Наа чин нэмэх хөл доохтой нэг хасах бол доохгүй гэсэн. Тэнгүүд ёо за бурхан баярлалаа. <laughs> Тэрнээс хойш тэгвэл ялахж охин богн хэрвээ тиймэрхүү юм байх юм бол хизээч гондомгүй шахах байсан. Тэр чи дандаа гондом гондомгүй шаадаг байсан шүү. Аз жаргал өдөр байсан шүү тэр өдөр. Тэр үедээ л азтай л бас тийм олон охин шаасан гэхэд бас азтай л шаасан. За миний Монголын бүсгүүчүүд ийм сайхан цэвэр ариун байсан. <laughs> Бас тийм шүү дээ. Тэгж шатан тийм Вьетнам одоо Вьетнам нөгөө залуучууд шаасан шүү дээ. Тэр сонсноо. Вьетнам залуу шаасан чинь нэг залуу гэж хэлсэн аахгүй та нарын үрсэн мөнгийг энэ мүү хэдэн огтуд ор буцаж оруулж ирэх гэдэг хичээж л байд. <laughs> Зөвдөг шат. Тэр их өөрөө уншаад энэ зэрэг. Твиттер дээр л Твиттер тэнэг хүн байдгүй, Фэйсбүүк царай мут хүн байдгүй гэдэг шиг. Тийм ээ. Тийм ээ. Бүгдээр гарч ганц бие хуул авах юм уу? За тэгээ. Тэгсэн дээр дараагийн пивны төслийг хэрэгжүүлээ. За тэгээ та бүхэндээ тань улам илүү сэдвээр ярилцгуулна. Одоо ингээ нэг дуу явъя. За паузлаа, зөв шүү паузлаад шууд орно. Ее бид эргэж ирлээ. Ее. За ямар ч үндэсний үйлдвэрлэлд хэмжээд ингээд арх марх авчлаа. <laughs> Ээ бид нар ямар ч тийм арх марх согтууруулах ундаа өөхшүүлэн дэмжээгүй. Даалд буусан болохоор авсан. <laughs> Даалчит. Далыг далуулаа гэдэг ч шүү дээ. Тэрх шиг. Маш зөв. За сая юу ярьжлаа танилцах сая. Юу лээ? Танилцах юу хийдэг штэ нэг танилцах тийм байгуулга зүгээр нээчвэл зүгээр ингээд категоритой заяа кофе шоп тэгээ ингээд тус тустай юм буфет ордог хөшиг наагаад ингээ хоорондоо ярилц боломжтой тэгээ ингээд яг сингл хүмүүс орж ирээд ямар ч тийм ичхэр юм ичих юм байхгүй тийм дотор зөвхөр категори үзээд ямар мэрэгчлээ хүн ямар зан характертэй ямар бүх зураг мөрөг бүх юм ингээд информашн тавьчихна тэгээд нөгөө хүн хараад хэрвээ эсвэл уцаар ярихад бид нар тийм та ямар хөө сонирхолтой сонирхолтой ингэж байгаа л танд ийм ийм залуугаа, тийм залуугаа таваа энэ дээр хурж ирээд ийшээ ороо тав танилцж болно гэл. Тэр хүн тодорхой юмний бид нэр хөрөнгө авдаг, мөнгө авдаг. Тэгээ тиймэрхүү юм байгуул амар шаанаад ерөөсөн монголчууд угаасаа нэг тиймэрхүү юм дуртай шүү дээ. Хүмүүнтэй танилцах. Бас нэг э, харанхуу нэг гэрлэн унтраачаад тэгээ хоёр суудаг, хоёр хоёроор ингэж танилцдаг тийм байдаг шүү дээ. Тэр харанхууд би мэдэрдэг. Тэр бол арай биш. Тэр чинь яг хүн хүнтэйгээ өөрөөс нь ярилцах тусдаа тийм зай орчин байгуулад өгч байгаа байхгүй юу? яг тийм романтик биштэй тийм шаалцуулах юм шиг тийм романтик <laughs> ягаан зөв мөрхтэй биш. Зүгээр яг л тийм ажил хэрэгч юм уу юутэй байна. Тэр хүний дотор нь хойдоо оролцоод яриад чөлөөтэй яриад хүн сонсож гин хүн камера харж гин эсвэл хүн амтна хаж орж ирэхэд хүн сандардаг шүү дээ. Нэг эмгтэй кафе сууж байгаа өхмөхний гараа барьж байгаа хүн ороод ирэнгүүт ингэж мэгдэг. Тийм байхгүй зүгээр хүшгээр хаадаг юм уу тиймэрхүү. Тэгээ хоолой хоорондоо ярилцаад хэрвээ хоёрыг хоос ингэж нийлж гин үү хоёр яаж нэ. Хоёрвээ хоёрыг банаа ингэж бүртгэлээ Хэрвээ салахаар юм уу хэрвээ салагдахгүй зам бол бүтэлтэй буцаад ингээд яач болно гэсэн тийм хүнийг жоох юм юу. Тэр бол яг нэг бизнес болно шүү. Тэгээ манад нөгөө нэг бас таньдаг хүмүүс ажил те. Хэцүүлтэй те. Ингээ харааш ажиллаж яарах шоо. Speed date гэ болоод байгаа юм л шүү те. Валентинаар speed date хийж байгаа юм л шүү те. Одоо юм те. Амар биш те. Тийм байсан байгаад. Хийж хийж үзт юм л. Тэгэж яа тээ. Үгүй ямар хүмүүс вэ? Тэр чинь ямар ч хамаа байхгүй шүү дээ. Одоо энэ чинь мундаг дугуйтай болцоо гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо сая болчихсон. Энэ туулгол дээр ингээд ундаг дугуйтай хос хосоор заяо. Яг оролцсон гэсэн бүсгүй эмгтээчүүдийг бүртгүүлээд одоо 2 сарын 6 хүртэл бүртгэн дууссан юм бэл. Тэгээд та нар ингээд дугуугаар яваад аялаад би бинтэйгээ хөтөлцөөд аялаад яг ингээд хөтөлцөөд ингээд дугуй дугуй унжахтай. Дугуй унжахтай ч болно, унахгүйсэн тааш болно зүгээр. <coughs> Тэгээ хөтөлц мөтөлцөөд ингээд хоорондоо юм юм яриад ингээд танилцаад. Дарах юм шүү. Speed dating чинь тэгээд хэдэн хүнтэй э, танилцсан гэсэн үү? Speed dating. Мэдгүй одоо ингээл 50 эмэгтэй 50 эрэгтэй тэгэл хоорондоо шууд ингээл солигдоод байт юм шиг. Тэр бол угаасаа янган талтыг л хийж байгаа юм шүү дээ. Ийм утахгүй юм гэж үйсэн бэ. Тэгээ яах вэ тэгэл те. Шаал speed date чинь бас зүгээр шүү дээ. Тэгэл танилцчлээ бол тэгэл. Тийм. Нөө нэг хоёр одоо энэ Валентинер яг тийм болж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр stand up хийх боломжтой юм байна. Ашиж. Гэтэ Нью-Йоркт амар speed dating болд юм шүү дээ. Тийм. Нью-Йорк нэг Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк хажуудлаа. Гэтэ нэг үрний. Нэг орсон ч өөр амар шажилдаг шээ. Иймд орж мож үзэхгүй. Зарим залуучууд амар шааж байгаа гэж байна. Э, нэг нэг хэдхэн секунд ярьд юм л шүү дээ. Минут ч үлээ. Яг нөгөө нэг хүнтэй ингээл ярдууд гэл нохой дуургууд яг солигдол. Тэгсэн чинь яг нэг залуу шууд «Э, за шууд нэрийн утсаа өгч өгсөн. Шууд яриандаа орчихо. Нэрийн утсан дээр нэг 9.11-т дугаар муугар шатсан. Өөрийнх нь өөрийнх нь зүгээр нэртэй вебсайт майт байсан ч гэсэн. Тийм үл юм. Айн шатсан. Харин зүгээр яг тийм энгийн иргэд биш. Юу тийм байхгүй дэрсэн. Тэрний бүртгэлийн төлбөр нь үнэтэй шүү дээ угаасаа. Үнэгүй биш үстэй дэрч. Үнэгүй биш гоо такстай. Такстай. Тэгээд тэр хүмүүс аим тийм сони юм байгаа зү. Ер такстай тэгээд заавал нэг тийм Нью-Йорк морг гэсэн газар байгуул байгууллаа гэдэг. Зүгээр нэг сайхан тий сайхан нэг тийм юм уу нэ автобусны бодлоо ярьж хөтлөө мантоны бууцны газар гэж шахах. Жишээ нь зүгээр яагаад болно шүү дээ. Одоо зүгээр нэг хөдөөний эмгтэй сонирхдаг зөндөө л бүсгүүчд дуусна. Хөдөөний залуусаа хээгүү залуу сонирхдаг. Тэгэд хөдөөний тэр хээгүү залууж малдандаа байрагдаа ерөөсөө хот орж их боломж байхгүй. Дандаа малны гараас явсаар байгаа ингээд ганц би хос зөндөөл хөдөө спидтэй ич яах вэ? Хөдөө спидтэй явж чинь жинхэнэ амар юм болсон биз. Жинхэнэ спид фак яах вэ? Хөдөөгийн зарим хөрх хөхтөд байд шүү. Өө зөндөө зөндөө. Энэ хөдөөнөө хөдөөнөө үлдсэн. Уг нэг тийм хөдөөнийхаа яг тийм шигтгэн өгтөд. Ааш. Гэтэ хөдөө очингууд ингээд яг тэр авийнхаа нэг хамгийн хөөрхөн охин нь ингээд яг хотод хотын стандартаар бол бас нэг амар хөөрхөн биш ч гэсэн тэр хавьдаа хамгийн хөөрхөн болохоор яг дасаа шаачдаг те. Тэрийг бодож мадаш. Яг тэгс. Араас нь хитэн архангад очсон ч яг нэг сумын төвд очсон ч яг яг нэг зочид зочид төлөөд явчихсан байхгүй бидний манай өвөө юм бид нар ингээл явчихсан чи амар гэр мөр дотор оруулаад юм юм оруулж ирчихсэн яг нэг охин бүр амар том хөхтэй гэсэн амар хөөрхөн охин байсан байхгүй гэтээ хотын стандартаар бол нэг хөөрхөн биш л дээ зүгээр л тэр хавьдаа хамгийн хөөрхөн байсан болохоор бүр хүсэж шагаа хэвээр. Гэтэ данч бүтээгдэлтэй. 5 <laughs> жилийн өмнөс юм байна гэж. Хүүхдтэй болохоос өмнө шүүс эндрээ. Сонсчул гэж. <laughs> Тэ гэж. Сонсог ах уу миний энэ гэж. Танийгаа санах юм та хөргий гэж. Миний л хань минь. Гэтэ нэг одооний хүмүүст авгаа гэж яриад байсан тийм л тийм санаа. 20-тэй. Авгаар хэр нэхэрэлж байгаа. Утгагүй сасагдаж. Муухай сасагдаж. Муухай сасагдаж ялч. Авгаа гэргий. Угаас юм хөтөж хэлж ирд юм. Найз өгтөн хүч авгаач хайцсан. Аа авгаа иш дэлгүүр орсон. Юу ч угаас эмгтэн хүснэ манай ихнэр нэг тэгдэггүй шүү дээ. Чи авгаа гэдэг надад хэллээ. Чи намайг ихнэр гэж дуудах хэвээр юм шүү дээ. <laughs> Би бол авгаа л гэдэг шүү дээ. Ээж авсан авгаан сайн үү гэдэг авгаас. <laughs> авгаа гэдэг чинь яг ер нь яг яг үг нь болохоор яг ямар хөө 50-аас дээш насны хүний авгаа гэдэг байхгүй юу? Авах одоо авхаа гэдэг үгийг монголчууд яг авгаа болгоцсон байхгүй юу? Одоо ингээд тийм хүндсэн одоо тэр хүнийг авхаа. Тийм э, нас хүндлэр нэг хүндэлсэн. Авгаа гэдэг чинь угаасаа тийм мадам гэсэн үг юм уу те бараг. Тэгээ бараг тий. Ер нь бол тийм яг эхнэр гэдэг угаасаа ойлгомжтой эхнэр гэдэг бол хүүхд гаргасан үнийг эхнэр гэдэг дуудана. Гэргийг хүүхд гаргаагүй хүмүүсийг гэр гээгүүлдэг бэрэг зүгээр хүүхдгүүд бэрийг орж байгааг гэргий гэдэг. Хүүхд төрүүлэхээр эхнэр болчихно. Аа. Тэгээд ингээд дээшээ явахаар агунц тэгээд бүр дээшээ талны хүү чавхунц болоо тэгээд. Чавхунц угаас л тэгдэж шүү дээ. Эхнэр юм байна те. Манай эхнэр. Манай эхнэр шүү дээ. Эхнэр зүүсэн их гэдэг. Гэргийн иш тууж болоо л та. Нөхөр гэдэг үгийг өөрөө ямарч орлуулах аргагүй. Нөхөр манай өвгөн манай хөвшин гэдэг. Хань. Зарим нь хайраа хань байна гэж. Тэр гүн далааг нэвтрүүлэн үзүүд арай дэндүү шал. Хараа нүд. Хараа яасан бас. Шалгууд. Тэр удаа арай дэндхээр. Арай хэтрүүлээ шал. 40 мөч хүрсэн биз дээ. Хараа гэдэг. Тэр нэг писта нар шат. Жон хүүхд яриа хүүхд тасардаг тийм нэвтрүүлэг гарахад юм л шүү дээ. Реалити шоу. Ноён бондгор нүг мэднэстэй. Тий, хөтлөгч юм уу? Яа одоо 80 мондрын нэг жоохон бахлагдсан нэг. Дуучна. Тэр нэг жоохон хөвгт арчлаа ш. Өөрөө тэндээ бүр түүртээд хөлс мөс нь гоочоод тест. Дийлэхгүй лээ тэр. Тим реалити шоу хийж байдаг шээ. Аа нэг тим Орос Оросд нэг тим реалити шоу гэдэг шээ. Зүгээр ингээд нэг хоёр хоёр од мод зөө баг ингээд нийлүүлэнгүүтэй та хоёр од ингээд зүгээр роботон хүүхд өгөөш ачдаг. Нөгөө хүүхд ингээ өөлж мэлдэг аа э, аа э, яг робот нь тийм хүүхэлд тэнгуүтэ ингээ бааж магааш шээж мэдг. Тэнгуүт тэрийг ингээд асарч хандах хэрэгтэй нэг тийм реалити шоу байдаг гэсэн. Тэр шиг юм тий. Гэтэ тэр Монголынх нь болохоор яг жинхэнэ хүүхд юм тий. Аа. Жинхэнэ хүүхд. Астай. Жинхэнэ хүүхдийг тоглох наад ч идэг шээс. Өөртөө зүр зүр өөрийгөө өөрийгөө зүр асруулах болцсон байдаг шээс. 80 мундаг руу. Өөрөө бараг асрамч гэж. 80 мандгарын нөгөө нэг тийм жоохон тийм бүтлгүү тайзан дээр нэг бүтлгүүцэн бичлэгээ тань штэ. Амар ингээл дуулж чаддаг. Микрофоных нь хөлн доошоо шод ингээд доошоо гинт ингээд амнаас нь олдсон чинь яг дуун яваад идэг шээ. Тэрийг нэг клипний зураг олт хийжсэн гэж тайлбарлаж юм байл. Үгүй ээ тэр нөгөө флаш гэдэг байхгүй юу? XPX флаш гэдэг Монгол баг нар сонгуулийн юугаар сонгоц шүлэг яваад флаш дуулдаг байхгүй тайлан дээр флаш хамтлаг дара дара дара гэж дуулдаг байхгүй ингээл огтд ваа флаш гэсэн хөгжим гэл амар дуурдаг шүү дээ нөгөө микро тий дуураад пүк унтарсан чинь зүгээр нөгөө хэд ингээд дуулах чинь дуулаагүй амаа үрж амаа үлдсэн чинь дуу нь явж яадаг шатсан гэж цаана нөгөө хэд бүр бантаад хөгт бүү болио мойл гэсэн нөгөө хэд дуугаа зүгээр хагас дуулж байгаараа яваашсан дараа нь би гэс жоохон гарч ирсэн ээ нөгөө үнэн дуулах гээд үнэн дуулж байгаа үзүүлэх гээд байгаа. За хамтаа дуулцгаа. Аа өөрөө дуулж байгаа. Албаар нөгөө дуучч угаасаа тийм шүү дээ. Өөрөө дуулж байгаа мэд. За хамтаа дуулцгаа. Хоолоо хөрөх болохоор за микрофоноо жоохон. Тий хоолоо намсраа нуруу орж нэг панограм янзлаа шааш. Яг тий өөрөө тийм аим өндөр хоол авч чаддгүй. Нам тэр юу юмж дандаа жавхлан бол угаасаа яг өөрөө дуулдаг. Намсаа ном руу чинь болохоор яг өөрөө ямар дуу үүдэг л намсраа нарч. Одоо оддыг харахад тэртег нутаг минь санагдана. Зул алтан зул цэцэг мэсэг байдаг шүү дээ. Тэр мөр чинь яг өөрөө амьдэр дууж байгаа юм. Болд мод байгаа аим хөгийн сонсогдчих. Та тийг сонсч үзсэн үү? Дуучин болдоо. Өөрөө дууж байгаа нь. Зүгээр цэвэр аян дээр өөрөө ингэж тайзан дуулж бүр лалрын нэг тийм гайгүй шахаддаг ч гэсэн. Өнгөрсөн жилийн юугаар э, Валентинаар Мартин 8 нарч лөө бол дуучин бол центрууд лайв амплагт тоглолт хийж байгаа шээ. Тайсан зэрэг гарч ирсэн. Та нарын та нарын амьдралыг өөрчилсөн хүн байна уу? тэгж гарч ирсэн шууд цаанс нь төгөл төр орноор дуул дуулж эхэлж эхэлсэн. Гэтэл фонограм нэр муухай шат шүүс. Яалч ч үгүй. Одоо хүртэл тэгээл зурагтаар ингээл харангуут. Каракуны тийм төхөөрөмж гарцсан юм шүү дээ. Ямар ч тийм олог байсан гоё тул тэгээд ямар цаанасаа гэж шууд тоолыг нь баг автотюн дээр шаачдаг. Автотюн. Манайд нэр хэрэг бол хэрэг болж байгаа юм даа. Манай сөхөөч бол нэг сайхан гоё хоолойтой юм залуу байсан. Хэвэрэл ах л үү. Хэвэрэл ах шүү дээ. Олон мод гэж байх уу? Хит тавтал. Манай танил мэдрэмж хэддүгээр дугаар дээр лөө 31 лөө 32 32 дугаар дээр зүхээ дуулсан байгаа та бүхэн сонсороо. Тэ би мартчихжээ хэдгээр дугаар байсан. Зүхээ нэг айдууны цэгэр хатаг барьмаар байна. Шууд харап харап дуулах гэдэг шүү дээ. Тэр нэвтрэл өдөр чинь тэгэд идэх зүгээр хүчээр. За та тэгээд шууд нэвтрүүлэг нэвтрүүлгээрээ тий. За таны сайхан сайхан уран бүтээлүүд байдаг аа тэгээд олон түмэнд хүргэсэн. За та тэгээд нэг айдууныг аль нөгөөд нь бэлтцсэн байдаг шат. За айдэн аа за тэгээд миний олон түмэн саган сонсгдсан манай хөгжмийн зохиолч тэр ай ай зохиолч энэ шүлэг энэ хүү сайхан дуур аюу яг тайзан дээр гот зүг панограм тавиад амуу <laughs> улаан цай тийм гой дуулагч юу нэ телевиз өөрөө тэгдэг юм билээ би яг үндэсний телевизэд ажиллаж байхад ингээд <coughs> за энэ маш нууц юу сонсоорой <laughs> Гэтэ тий бас үндсэн манай ах нар телевизийн ах нар сонсвол бас уусаа тэгэл яг тий уус үнэн шүү дээ. Зүгээр ингээд би амдаар дуулъя гэдэг тэр дуучнаа тэгсэн ч гэсэн үгүй чи юугаар дуул гэдэг тийм л. Дууны найруулагч мариулагч нугаас өөрсдөө. Тэгээ ямар ч алдаа гаргамааргүй байна гэсэн мэт л. Гэтэ нөгөө зарим дөрөв урилга мөрлөг гэд ток шоу тэд нар бол арай гайгүй шууд лайв дуулдаг гэсэн л та. Гэтэ тэр нь тэр нь өстой жоохон яг нэг гадаадын энд бол шууд нэвтрүүлгийн юм шиг тэгж гой дуурахгүй зүгээр. Зүгээр л манай танил мэдрэмжийг шааж байгаа ч гэсэн. Өрөөд чамаага бодон боцоор өрөөлөн бай. Зүгээр телевизэн дээр нэг тийм тийм ток шоу моо тэр те яг дуучин хурж ирчээл за айдууны мэдлэгээ үргэе ангууд яг яг ингээд босоо зогссон байдаг тийм микрофон орсон. Тийм зогсож хоцсон те. Үүтэ зүгээр ингээл дуулаашаа. Амар тийм уйтгартай шатс. Гадаад төвсүрх шүү бүжгчд гарч ирж мэл юм дэлбэрч өгдөл те. Крис Браун шууд агаараар нисч мсэлээ. Манад ямар ч яг тийм шоу entertainment-д бол арай л болог үлдээ. Тийм. Өөр хин ч хамаагүй дуулаа хийчихдэг л хэрэг шүү. Наа чихтэй жоохон бактерит Ер нь муурны тоглоом болохоор жоохон лал муухайж магадгүй шүү. Манайд ихгүй. Чиний <laughs> шаад тоглоом биш үү? Оросууд бас ер нь амар фанаграмд шүү дээ. Оросын нөө шинэ жилийн нэвтрүүлэг эднэрийг үзээд бас л ам нь хотлоо хөдлөө шиг. Филипп Киркор бид нар. Түн сэр одоо жоохон идэвхтэй гармаар тийм. Оросын тэр чинь бол яг л Монголын шиг одоо балахчаа үед нар шиг л яг болчихсон. Погч яваа энэ төр зүгээр Тий. Бээжлээд сар сараа их чиг шатчихсан гэж. Ариун амар юм шүү. Гэтэ яг та тэгээд хайдан байд биш. Тэд чинь нэг олон <laughs> олон сая хүн амтай шүү тий. Тий. Шинжлэхдвэр юм байна. Гэтэ яг та Орцынх бол шинжлэхжил байгаа бол манай дэ мэдхгүй зүгээр нэт метр тий YouTube-ээр амар олон view мөтэй. Алсуу Дима Билан гэж сонсч ирсэн. Дима Билан яг одоо юу хийж байгаа бол тэнэг хэвээр. На берегу неба. Англиар дуулж бол Америк руу явж байгаа ч тийм клиптэй шат ч тийм. Атин номер атин. Юу гэдэг үлээ? Юу гэж шат? Номер 1 гэдэг шат. Номер 18 гэдэг дууд ч тийм. Тэр мэр дээр амар шат. Дима шат. Дима Булян. Блядь. Булян шат. Дима, блядь. Один номер один. Твоя. You know номер юу гэж шат. Алсуу надад дуулж юм. Алсуу байхгүй шүү дээ. <laughs> Жирэмсэн болоо хүүхэд бодод гэдэг дуугал. Зүгээр л. Гэтэ дуучин гэдэг сонь те. Зарим ер нь ардын шур. Өөрөө дуугаа зохиодгүй хүмүүс бол бүр сон шатг те. Зүгээр л ам шат зүгээр нэг. Зүгээр л бүх юм бэлдээд өгч чи нэгээл зүгээр дуутчих. Чиний хоолоо тааруулж байгаа шүү дээ. Тэггүй нэг хоолоо нөгөө төмөр хоёг моёг шиг тэгж доод өнгөр дуулдаг үндийг хүчтэй дуулж яахгүй. Бүх юм бэлдээд гэсэн бэлдэх юм шат. <laughs> Жавхлан мохлон ч нөгөө нэг өөрөө дуугаа зохиосон мөхөсөн гэж байна. Тийм л тээ аюул яах. Гой холод түнд бас дууга дуулах гэсэн юмсан даа хөлөг. Жавхлан бол гэхдээ эцэж хуйчрахгүй дуучна шүү дээ. Хүн болгон ялангуяа хөшин 50-аас дээш насны хүмүүс амар сонсдог. Хизээч гарч ирсэн, хизээч мөнгө олждаг. Явтлам автлаа соёо. Монгол үсэг хөчргүй. Нулимс асах. Нулимс унаглаа амтлаа гэж. Автлаа амтлаа гэж. Нэрээ ойлгоогүй юм. Уутлаа үтсч уулна хуйлаас гадуур гэсэн чи хайрын тухай дуул. Уйл хааж. Би хаягдсан. Би бүтгэв хайртай учирсан гэж. Мөсөн зүрх хизүү шат. Ямар зүрх лээ? Йоо, биста нэг зөвөр нэг чатаар ингээл гарч идэг гэсэн те. Яг тийм Монголын яг нэг тийм жанр өгдөг те. Яг нэг зур дундуур нь ингээл өгүүлж мөглөө те. Гэсэн яг дахилт нь бүр амар тийм аа гэсэн тийм зөхиолын хипхоп гэж байна. Зөхиолын хипхоп. Яг нэг ер хипхоп чи ерөөсөө тийм нэг мөхөр хэв чи яг тиймсэн юм шүү. Тийм ерөөсөө рэп мэр хэв чинь. Дахилт л яг гоо шатдаг сте бусдын зүрл. Үгэлж байгаа нэг сонирхдаг. Би чамтай анхах дуртай хайрт мэн заснаар хайрын тухай ярилцах дуртай заснаар хайрын тухай ярилцах хайрт мэн мөсөн хайр. Мөсөн хайр. Аутлоуын дуу чи юу лээ? Аутлоуын дуу чинь юу гэдэг лээ? Ямар хайтаад. Алаа нэг долгин үттэй байсан гэж. Тэнийг харагдаа шагаад тий. Бүдүү нэг песта бата шиг песта гарч ирээд гар дуулаад. Үгүй тэр чи ямар зохицолгүй дүрийг хамтлаг шаадсан. Утахгүй. Тэгэхээр бүрэн өвний юм уу юм аа хаягдаа тэгээд уйлаад шаналаад тэгээд шаналсан сэтгэл нь засаа шуураа бүр амар сэтгэлд нь бороо оршаад. Флаш ч бас флаш ч бас амар шаг байсан гэсэн. Аа флаш флаш. I love you so. Thank you. Заанда нэг лалын Microsoft-ийн ая гарч ир тээ. Тэр дүн дүн гэл нэг лалын Microsoft ая үүдс нэг эхлэхэр тэдний ая гарснаа дууж болоо шээ. Солонгос дуунуудыг шаачдаг гэсэн мэт тээ. Ти ая нь үү? Тийм. Би ста бүгдийг шаадаг гэсэн. Гишүүн нөгөө нэг гишүүн нэг солонгос явж <laughs> нэг уран бүтээлээ зогсоогоо шүү дээ. Тэрийг гэлээ бэлээ шаац тээ. Өөлж мөлөлөө. Юу би балаас open air дэн өөлж мөлөлөө. Бүгд төр өөлж. Мега үлээ. Мэдгүй. Тий, мега. Мега бах тий. Тэр хайцсан. Тэгээ хүнийг муулах гээгүй те сонсч үл бас бити тэгж нэг. Гэхдээ уулыг зүтгэсэн бол зүтгэсэн зүтгээд нэг хоёрын хооронд жоохон хідэн дүр олоод ч юм уу эсвэл нэг жоохон нэр гарчаа тэгэл хайчих ямар шаардлага байхгүй. Тэрнээс өтөөх дээрийн дуучлал бүгд насаа зориулсан шүү дээ. 30 40 нас жилээ дууны дүрээ тий төмөр үеиг гой байна хайдуугаа байна ухнаагаа байна ухнаа мухнаач нь бас л чанга устаа шин Монгол виз калиф ухан шиг устаа шин шалгүйгээр нэг цагаа ус мус шаацсан юу юу дээр одоо юу хэлэх хэлээд байгаа эвгүй эвгүй эвгүйгүй юм шүү дээ болт мол дараа амар шаасан тий хатаастай тэгээд хатаастай хутал хүмүүс чинь гэдэг чинь бас Тэр чинь бас амар юм юу гэсэн үг юм бэ? Тэр чинь яг тийм стил гараад ирсэн юм шиг яг зөвөр гадаадд нэг тийм жоохон хадаастай өргөстэй нэг тийм утсгаар рок нэг утсан. Тэрийг нь яг Монгол попыг жоохон яг жоохон үнтэй яг га жоохон модерн стилтэй. Яг тийм стилийг авал тийм л багтай. Бас модост тийм гуталтай. Стил өстөр нэг уулнуудаа. Гэтэ бол энэ бол нэг тийм шүүмжлэх юм бол биш шүү дээ. Гадаадууд таараад бас кул харагддаг л гэдэг шиг. Happy юу гэдгүүлээ нэг тийм байгуулга гарч ирдэг байсан шүү дээ. Happy guys гэдэг. Тэр нь сурсан үг төв шатсан. Miss you, thank you. Татар амар байсан. Татар бол угаасаа тийм Монголын номер 1 хамтлаг үстэй. Хипхоп. Татар бол жинхэнэ уйл уйлах жоох. Татар бол жинхэнэ номер 1 гэвэл бас арай харьцангуй ойлголттой ба. Аа шах. Гэтэ тхэн Монгол. Ер нь бол яг ер нь нийт сайн шас те. Гэтэ нөгөө хиний заяагийн бичдэг үг бол амар. Тэр яг хэн холбоо тэр хүн бүх нэг төгс райм шатдаг. Тий зүгээр бүх юм холбоотой. Тэгсэн мөртлөө бүх юм нь яг л райм уу? Райм бүх юм нь ингээд сүүл холбоотой. Сүүл толгой холбоцсон. Тэгсэн мөртлөө бүх юм нь холбоотой. Тимийг бас сохон гэж аймаа шүү. Тэгээ заяа яг одоо яац юм бэ? Заяа чинь архинд орсон гэсэн үнэн үү? Тэр архинд орохгүй шүү. <laughs> Үгүй архинд живсэн гэсэн. Яг та тэгэл одоо ингээ монголчин монгол уран бүтээлчдэгтэй бас жоохон хэцүү юм а тий. Яг ингээл уран бүтээлээ хийгээл яваад ирэхээр бас ингээ нэг үеийн өнгөрөө шаачих жоохгүй те. Аа тэгэл угаасаа баяж дуусч байгаа шүү дээ. Тэд нэр баяжж байгаа юм уу? Юу яриад байгаа тэр чинь. Сайхан чууд ямар уран бүтээл гаргасан юм. Их амар баяж баяждгүй баха. Үгүй ээ тэр чинь ер нь тэгээд бүх юм баяж одоо л спонсор мос бүх юм баяжсан шүү дээ. Зүгээр л яагаад нэг аку экул мекул гэдэг хишгэлэн батлаа зүгээр UPS гарч гарч ирэнгүүтэл би чинь хишгэлээтэй сая US шүү дээ. Жолооны курс төгссөн шүү дээ. Тийм. Тийм шүү дээ. Хичээлээр төгссөн шүү дээ би. Тэгэхэд чинь л би ста тэр хичээл талаа чинь зүгээр зүгээр л аа одоо би ста маш яназ над саяхан ингэ дуу дуулаад тэтэн сая төгрөг болсон одоо найс нь одоо энийг төгсөөд аим гой машин авч унаа. Бидний мэдгүй юм зөндөө бидний хар сонирхгүй зөндөө. Ашиг. Миний дуудаш хат манийх нь эхнэр. Их гэдэг нэрийг зүүсэн эхнэр минь. Чи хаана байна? Би тал мэдэрч сонс. Яах юм бэ? Жохон байж байгаа л тэгэл. Надад бодромч. Хааш. Цэвэр гэрхрэлтээр хэлж үзүүл юм байна. Prime. Аа. Э, э, э. <laughs> Яа. Хэлүүлээч анх эхлэхдээ амар дуус төр ярьж мөрөөл амар чүчтэй ихсэн. Одоо тасан чи ийм ирцсэж гэрхэрч идэх шээ. Манайд ер нь юу юм бэ? Аашс. Сонсогчдгүй бид нар юу юм бэ? Та нар гүгээрөө энэ бол зөвөр хий хоосон яриа. Тэгэж Та нар гүгээрээ бид нар бол юу ч биш. Юу ч биш штэ. Зүгээр шулаашаа. <laughs> Тийм шүү. Би зүгээр би зүгээр зүгээр нэг жоохон нээж гараад дуу дуулаад яасан бол адилхан тэгээш ажиллах байсан байх шээхгүй. Та нэ үзэгчгүйгээр би яах вэ? Одоо тэгээд Тэмүүгөө хойд энэ ч онч. Энэ мань шүү онч. За тэг тэг. Угаасаа мань 50 сая төгрөгөд буудалд хийд юм яах. Хойло хонч. Энэ шийд юм уу. Мачи байж байгаад оройл харъя залуусаа их хотын цоглог guys. <laughs> За өглөө явъя. Өглөө яв писта. <laughs> За сүхэ тэмүүг хоёр бол манай бид бид гурав бол их сургуулийн найзууд байгаа. Их сургууль танилцсан. Тэгээд энэ нэг хин хин яриад байгаа юм гэж бас боддог байх л таагийн сонсогч нар те. Маний тэг зүйл танихгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Сонсож байгаа шүү дээ Тэр бид хэд бол одоо ингээ улс орныхаа төлөө ингээ юм их ингээ зүтгээд явж байгаа залуучууд байна. Аа шаг. Өнөөдөр тэгээ сүхэ Канадаас ирсэн байгаа. Өнөөдөр биш ээ хэзээ ирлээ? Аа. 4 хоногийн өмнө. Өнөөдөр уулзч байгаа бид нар. Өнөөдөр уулзч байгаа. Тэгээд Аа. Энд дэр татарын нэг ажилтгад дууг явуулж болох уу? Болно шүү дээ. Энд дэр л татал оруулчих. Тийм. Ан зүр очоо шууд очоод шууд нэт орж байгаа л шууд постлоо. Яг энэ дугаарыг шууд микслэч. Шууд шал. Микслэх зав байхгүйсэн шүү дээ. Үгүй ми юу яг нөө урд урд тон дуу муу тавьж байгаа л. Тийм. Тэний болвол. Тэгээ мань нөө нэг аа нэвтрүүлэгтээ дандаа л найзуудаагаа оролдог л та. Яг нэг танихгүй хүмүүс ч юм уу те. Үнийг яг оруулаа гэхээр бас жоохон наад хилээч. Тийм. Цайжаг оруулсан. Колорс орсон. Колорс орсон. Аа, өөрчн орлоо. Яг гой сонирхолтой ярианууд хийж болж байна л да. Зөв ер нь миний залхууг яхлах. Зүгээр л залхуурал. Чи залхуу шүү дээ. Энэ зөв танил мэдрэмжийг зүгээр л нэг тийм ороод бичиж шатчих. Чөлөө цагаараа жоохон данцаг оруулах. Нэрээ данцаг данцаг оруулъя. Яах вэ? Зүгээр яриулъя. Зүгээр штэ. Яах вэ? Юу ярилцсан? Мэдгүй. Зүгээр зүгээр л үзэхлэхгүй. Тэгвэл данцагийн тухай та нарт нэг ярьда. Данцаа гэж хэм бэ? Үзэгч сонсогч нарт. Зөв мэдгүй штэ. Данцаа гэдэг бол их сургуулийн юм бас бидтэй хамт сурч ирсэн нэг залуу. За тэгээд амьдрал хойд амьдрал амьдрал нь бүгдээрээ ер нь бүрийн тэгш. Өөрөө бол боловсролтой Америк сурч ирсэн залуу. Яг хав данзагийн тухай ярихад бол данзаа дараагийн дугаар данзаа орж магадгүй гэсэн үгдээс данзагийн тухай жоохон тайлбарлахад бол данзаа маань бол ер нь бол томыг сэтгэж, томоо ярьж тэр болгоныг хийх гэж зорж явдаг боловч жоохон бүтлгүй. Хизээж амжилтанд хүрэнж амжаагүй. Ер нь <laughs> тэгээд ер нь зэрэг оруулахгүй. Бараг л оруулахгүй багт тэ яг хөө танаас жоохон ч найдвар. Танаас тэрийг хараад тэрийг сонсоод үнэн үг сонсохоос илүү инээх нь хамгийн чухал. Ягаад гэвэл тэр хүний данзаг утсан одоо шууд залгая. Залгая. Үнэндээ залгаад тахтай зүгээр даад. Лауд спикер дээр нь тавьж байгаа даа. Яриа шатчихаа. Микрофон руугаа яг миний утсаана спикерийн спикерийн тавьж. За. Микрофон руу А мэн одоо тийм кан тийм хэдэн саяын төсөл дээр ажиллаж байгаа юм байна. Данза White Entrepreneur 2000 лайкт шүү. Зөө. Болов шүү. Анзаа мань пэйж нээсэн 2000 лайктай өнөөдөр ховийн бизнес эрхлэгч гэсэн нэрээр явж байгаа. Энэ доотлих нь 91-т болсон хаа. 91-т юм. За маагш. За ингээд яг одоо Чи энэ микрофоноор ярьж байгаа шууд амаараа. Шаалта. Цаахгүй юу? Улаа улаа. За одоо таниар тоглолыг нэвтрүүлэг одоо яг явагдаж байна. За одоо хүний тоглож аах уу? Чи нэг танд хүн бил мэн тоглож аа. Их шахаг. Оо хараал идэх шахаг. Хараа хариухгүй нөө. Нарыг нарыг нарыг Маш өндөр сэтгэлтэй, маш илүү ихийг бидрээ сэтгэж явдаг зарлаа маань. Данзаа байгаамаа. За ингээд данцад холбогдсон боловч манай данзаа Монгол улсын их хурдлын чуулганаар яваад амжилтгүй байх шиг байна. За ингээд данзаадах яриа гэшээс данзаа үстэй тий. Би хоцордог гэж юу? Угаасаа хоцордог шүү дээ. Тэр үздэнэ чи имбэрлэн хэвээр тий. За за данзаа маань ямар амжилтгүй боллоо. Та нар Сантита Санти шиг ингээд тоглоулах эсвэл над руу хандаарай. Би бол ямар Нүглөө чиг нарыг нарыг нарыг гэж. Рарапа Итгэл дүүрэн Listen, you can hold all my heart. The melody of star can't be released. Oh, you hold my hand so low. I bet you already know. I'm Canadian anthem. And I ever listen, listen. 아니 디스만 정말 그룹이 동구 도전. Бат хөлөг маань ерөөсөө хил хөшөө хил амны хөвгөл ингэж ер нь сайн байгаагүй. Одоо бол маш өндөр хэмжээд хөгжсөн байна. Хийж чаддаг болсон байна. Алартаа. Ирэл нарыг нарыг нарыг нарыг нарыг нарыг итгэл дүүрэн хадарыш Энэ караоке дуусангууд тийм. Явах цаг боллоо хонгор минь. Ярахын зүгэсэн бидний хоёрын ямар хурдан салхан вэ? Хувцаа яа. Тэрхэд над нэхрээ байсан шинэ жаргал минь маш хамтаа байлах хонгор минь. Чиний хөхөлд үнэхэр хүчтэй байсан ааш. И чамаа. Би үсэг <laughs> энэ явах явах цаг боллог тавьдаг хүн л дээ. Юу шат. Оргиотой ороо шангууд ингээ дандаа зүгээр янаг цэг тавьж байгаа. Салхин сохтон найхан дэлбээ. Ганц дуулдаг доо. Ганц дуулдаг. Хүү ирээдэг доо. Мэгцээр байж. За ч огтод орохоор тий. Чи огтод орохоор. Өөр шатдаг шүү дээ. Огтод орохоор зүгээр төгс. Мөртлөө төзөөч яг тийм кул нэг огтудтай харилцаг зангаа хүмүүс гарахгүй нэг аим кул шаа. Охин би э, шаа тойхгүй штэ маань угааны байна тий. Гэсэн мөртлөө тамхины араас гүйдэг үстэ. Яаж хийж байгаа шээ. Түүдийн араас гүйдгүү хүн гэж байхгүй штэ. Мэдсээр байж би амтнэмэ. На на на на на на на на мөхий гонгтал орхитлоо чи бат үлийг тэмүүгээ ер нь найз нөхрөлийн тухай тухай юу гэж боддог вэ? Ер нь найз нөхрүүдийг бидний улс амьдрал бол маш хэрэгцээтэй. Таач бид нар тоглоом, шоглоом янз бүрийн болох яваад байхаас найз нөхдөг бол дээр ер нь найз нөхдөг гэдэг юм яг үнж тийм нэг тийм замаар явахгүй ерөөсөө янз янзын хүмүүстэй нийлээд янз янзын тийм яг найз нөхдөг гэдэг та нарын хувьд юу вэ? Сонсож бас хэрэгтэй шүү дээ. Найз нөхдөг юу вэ? яг миний сэтгэлээ нээдэг те. Миний хүмүүс нэг бус хүмүүс нэг ядвал те. Гол гол юмудаа яриад байдаг. Яг э, нэг тодорхой хэднийг яг дотн гэсэн найзуудтай л ер нь өөрөө болсон явдал өөрөө сэтгэл нээх зорилгоор ер нь дийлэгдэг. Тэрийг ойлгоод надад ямар нэгэн те зөвлөмжт, тусламжт, дэм урам те юу гэдэг тэрийг өгс өгж байгаа хүн болгоны хэлбэр найз гэж үздэг л дээ. Аа. Ер нь зөвөр нэг бидгийг яг <laughs> хөтэй тэгэт. Сайхан сэтгэлтэй хүн болгоо миний найз. Ааших. Чи яг сонгуул болж юм шээ. Юу? Би нэг хүн болгоны войт. Гэтэ яг би амар тийм ялгадаг болцсон ер нь хүмүүсийг. Яг нэг хүнээс яг юм юм өсөд идэг хүмүүс гэж штэ тэ. Яг нэг юм ямар нэг ашиг онжоо хайхаа шагаа тэ. Яг маа найзууд нэг нэг тэгдгүү нэг тэг яг ашиг хонжоо хайхгүй зүгээр л хамт байхтай амар гоё өгдөг. Тэгээд ер нь би би энийгээ би энийгээ би энтэйгээ цуг байхтай яг өөрийнхоороо байж чаддаг. Тэ? Үн чинь ингээл өөр хүмүүсээ яаж тэгэл бас тодорхой хэмжээний жүжиг шаашт те яг нийгмийн зүгээр нэг маск байгаа шүү дээ те хүмүүстэй ингээл харьцах те яг найзтайхаа дунд яг ингээл яг ямар ч одоо нэг тийм чөлөөтэй байх, өөрөөрөө байх амар тийм юу гэдэг юм нэг тийм халуун дулаан тийм уур амьсгалтай байдаг. Тэгээ дээрэс нь бас аа яг бүр дээр үед нэг андын барилдах шааж магаал те нэг нь дайнд оронгот нөгөөтг нь орж мордог шээ. Цус нь ангаргүй. Тийм. Яг тийм тиймэрхүү бүр яг хэмжээний яг нөхөрлөлийг бол би нэг амар үзег үлтэй. Бүр яг тий би ингээл хотгололцсон юм чинь маа найз хурж ирж мэрэлт. <laughs> Тийм бол яг гэтээ ер нь Ер нь бол яг зүгээр яг одоогийн өөрийнхөө амьдралтаа бол яг бол яг нөгөө нэг тийм юм байд штэ. Юу лээ? 7 жилээс илүү найзсан бол яг бүхэл амьдралаараа ингээ найзлдаг гэдэг нэг тийм фэйсбүүкээр явдлаа. Аа. Тэрийг харсан ч бас яг манай багасаа хайсан найзууд бол одоо хүртэл ингээ байж байгаа. Одоо ч гэсэн яг одоо ингээл одоо нэг сүүлийн 2 жил би бас янз бүрийн ингээл хүмүүстэй ингээл найдаж нөхөрлөөл тэгэл яваалт байл заримтай нь одоо ингээл ихэнхдээ нь баг харьцаа болцсон. Тэгээд яг хамгийн яг тэр юунаас авсан бэхээр яг тэдний хажууд байхдаа би нэг л яг юм тохгүй байгаад гэдгсэн. Тохгүй ч юм уу эсвэл тэр хүн надаас нэг юм хүсэж байгаа ч ашиглах гээд байгаа ч юм шиг те. Эсвэл мэдгүй нэг яг нэг ашиглах гээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж амар төрхөөр надад амар муухай байт. Хүн намайг нэг надаас нэг юм хүсэж байгаа мөртлөө өөрөө оронд нь одоо нэг юу ч өгдөг юм те. Зүгээр одоо нэг ийм юм байдаг шүү дээ те. Зүгээр нэг бизнесийн нөхөрлөлт маягийн те. Одоо жишээ нь надад цалин өгөөл би оронд нь ажиллал те. Яг яг нэг яг нэг тэнцүү тэнцүү. Тийм бол болж юм те. Тийм биш яг нөө нэг зарим хүмүүс болохоор яг тийм шимэгч хүмүүс өгдөг байхгүй яг. Үнэхээр яг хүнээс яг юм ингээд юм хүнийг ингээд ашиглах гашаа. Аа Би нэг амар тийм юм үтцсэн юм шүү дээ. Шахгүй 90 саяын ганц үх ах шиг биш. Гэтэ Тийм. Гэтэ яг тийм яг жоохон ашигч хүмүүсүүдийг ер нь олж жоохон анзаардаг болсон. Мэдэрдэг болсон тиймэрхүү занг. Тэгээ ер нь тиймэрхүү юм одоо би хүүхдтэй болсноос хойш яг одоо зүгээр хүүхдтэйгээ байхаас өөр хугацаа болохоор тэр тэр хугацааг амар тийм сайн ашиглах одоо тийм сайн зохицуулах хэрэгтэй болоод байна. Зүгээр ингээд дими ингээд Тэр нь ямар ч өөртөө ямар ч хамаагүй зүгээр өөр одоо миний би одоо тэр хүмүүст ямар ч хамаагүй хүмүүстэй ингээл цагийг өрөөд ах одоо тийм ерөөсөө тийм юм байхгүй сонголт байхгүй болчихгоо. Яг хүүхд одоо ингээл хүүхдтэй харж байгаа л гарвал нэг бол мөнгө олох юм а хий. Нэг бол одоо тий өөрийнхөө сэтгэл ханамжийн төлөө ч юм уу тий одоо stand up бол яг мөнгө олох сэтгэл сэтгэл ханамж бол хоёлаа яг байгаа байхгүй. Эсвэл ингээд найзуудтайгаа бах тий Э, зүгээр нэг э, өмнө яг би хүүхдтэй болохоос өмнө зүгээр л нэг янз бүрийн хүмүүстэй бас зүгээр ингээл бас нэг ингээл найзалждаг ч юм уу те зүгээр ингээл амьдралдаа оруулаад ирчихдэг. Амар амархан найзалждаг ч юм те. Тэр л юм те. Тий. Яг зүгээр тэг юм байсан юм байсан юм байлээ. Найз хүүхдүүд угаасаа одоо нэг ингээл нэг жишээ нь одоо би ингээ хүүхдтэй олцоод тах чинь ангийн уулзалт ч юм уу тийм 10 жилийн ангийн уулзалт. Би одоо тэр хүмүүстэй нэг найзлахгүй шүү дээ одоо цаашаа бид нарыг одоо нэг холбоотойх юм бараг байхгүй шүү дээ. Бүгд өөр өөр тийш явцсан тий. Нэг ангаараа уулзаал хэдүүлээ амралт явъя юм авъя. Ингээ цүм шаа юм аа. Тэр бол зам утгагүй болчих жоохгүй. Тий одоо яах юм ямар ямар утгаа. Тийм болохоор найз гэдэг хүмүүс бол энэ хөр яг чухал юм шиг санагдсан. Яг тий юу хүн чинь тэгэл найзаал сүв сонгож явбал ер нь цаашаа явдаг үнэн шүү. Тэгэхэд зүгээр чамааг дэмжихгүй хүн байна, дэмждэг хүн байна. Дэмждэггүй хүн болгон чиний муу найз биш. Дэмждэг хүн болгон чиний сайн найз биш. Гэхдээ яг найз гэдэг чи яг зүгээр л нэг найз нэг юм хийхэд тэр нь таалагдж идэг. Яг нэг юм хэлэхэд л өөр өөр санаатай мөртлөө би хязгаарч тэрний тухай бодж үзээгүй мөртлөө миний найз нэг үг хэлээд эсвэл нэг юм хөшөө ингүүл нэг гоё юм биш үгэхэд тэр нь яг адилхан тэр хүний сэтгэлтэй адилхан тэр хүний саанд орчсон адилхан адилхан бодогдож адилхан тэрийгээ сэтгэж адилхан тэрийгээ дэлгэрүүлж чаддаг. Тийм л байна. Тэрнээс чи өнөөдөр юм бодоод янгод аа хөшөө наа чин тийм юм биш үү. За яг яг өнөөдөр хоёул ингэж хийгээ. Тэр бол өдрийн найз бол биш. Маргааш найз бол биш. Үүртийн найз, үнэнч найз гэдэг чинь өөртөө. Тэр өнөөдөр би за бата хоёлаа өнөөдөр охин шаа, за охин шаа. Өнөөдөр хоёлоо шоуд маргааш нь за маа за бата хөшөө инглээд хэл тэр бол найз биш шүү дээ. Тэр чинь үнэн зөвөө яриад угаас эхнээс хүүхэд болохоор ингэдэг, эхнэр хүүхэдгүй болохоор ингэдэг. Энэ жоохон сансан шүү бас аа. Тэрийг бол сансан. Цөө. Бас үлэг энэ хоёрыг бол тэмүүг хоёр хоёрыг бол сансаа санс. Би батлыг хийсэн. Бодлыг бэлгээд. Сандгийн байлаа бас яах вэ? Skype-аар ярий гэдэг. Хамт хамт ус ил дальжид хэлж гээл тэгэл хамт янз янз юм яриа сэтгэл Яа энэ болох юм биш, тэр нь болох юм биш. Хийж чадаагүй гэсэн тэгэж явж ирсэн ч гэсэн. Хүн чинь бас сандгал юм билээ. Бидөө би би бинтээ муу санаж үзээгүй шүү дээ. Тайлчгнаа л ингээл илдэрэл тэнд тэнд гимээрэл явж явж исэн болох биш. Нэг муу бид тэр PC тоглох гэж яваагүй. Өнөөдөр өгшөн шоууд шоудаа бид шоууд амжилт хүрээгүй шүү дээ. Зүгээр баарны гадаа суугаад гуруудаа өр юм би бинээс салж чадахгүй суул сууж байгаа заа заа яв яв энэ хүмүүс ингээ машин дээр авчт юм байна гэл бүгдөө явж исэн түүхтэй Сайн найз болох бол болоогүй л дээ би дөрөв. Би би танихч болоогүй л байна. Ер нь тэгээд хөрлөөд энэ яг яг э, тийм ч гэсэн зүгээр яг э, ялгаа нь бол амар харагдаад байхгүй. Зүгээр өөр хүмүүсээс. Өөр хүмүүстэй байхад ингээд тий хичнээн ингээд санал нийлээл тий яг сонирхол нийлж мэлээл тэгж байгаа ч гэсэн нэг цаанаа нэг тийм жоохон нэг нэг юм тий байгаад байдаг байхгүй. <laughs> Тэрийг бол бас э, Мэдхгүй тэгээд тав хүн гэсэн найзтай л өстэй. 6 жил найзлаад салсан хүн байхад 6 хоног найзлаад үрд найз найз байна гэдэг шиг юм. 8 настай ашиг. 8 настай болчихсон. Нэг буурал хүртэл найзлсан. Тэр барай. Тэгтээ яга байж магадгүй юм даа. Хэрэлдэх, урддах, муурцах, бие бинийгээ муугаар бодох, сайн урд янз зил мөч байшгүй дээ бид нар. Тий. <sighs> хэдүүлээ амир юм мууснаа бүр амир. <laughs> Найс нөхөрлөл ярьж байна. Та бүхэнсээ найстай байх. Ай стопын нөхөрлөл мандтугыг тавь. Та найзаагаа гомдорсон бол та хин нэг э, сэтгэлдээ бодж авдаг хүнийг гомдорсон бол тайг одоо уйлшилтгүйгээр. Энэ бол таны мөч. Би бол уйлшилтгүй гуйхгүй ч найзуудаасаа. Өөртөө ойлгол <laughs> явж л тэгвэл. Мэдтийн яах. Би найздаа үнэн чанараар харуулж үнэн чанараар харуулж би ер нь иймэрхүү юм дээр тийм шүү л гэж харуулж байгаа болохоос би яг муу санаад үгүй ядаа ч юм уу дургуудаа байдаг гэж муугаа айслах. Хант. Гэхдээ яг зарим тохиолдолд яг шүү хэцүү байт юм аа. Хитрхи гоёг гомдоос мэг л басна. Хүмүүс иж болно шүү дээ. А бүр хитрхи гомдоос. Гомдоох гэж тгээггүй шүү л гэдэг ойлголцтой. Уучлалтгүйж. Яг одоо очиод ээжигээ хүнсээр. Яг одоо би очоод ээж үүсвэл чи та ариг хууцсан байж тээ гээл. Тэгэл яа. Тэгээд нэр маа тээ. Сая бүр яриа шүү. За за. За. За тэгээд энэ бол угаас хэрэггүй яриа байсан дүү. Яах вэ? Хизэнээс тусцсан байсан болов уу? Сая тэгээд сая зөв бэлэг дууссан байдаг шүү. Ууслаа. Бэлэг зүгээс жоо сохтуу. Яриа л ийм. Энэ мөлөө бол угаас гарч хилээ өгөхгүй шахаад. Тэгэхгүй ингээ барих хэрэгтэй юм шиг яаж байна. Тийм тэгээд хоёр ер нь бол хоёлаа тийм хөөхттэй болцсон, ихнэртэй болцсон тий. Би бас сарахан хөөхттэй болон ихнэртэй болоогүй байгаа. Найз зөвхөнтэйч бас ингээд бас хэцүү. Тийм зарим талаар бас тий аав хүний байх ёстой талаар ер нь энэ бодож үзээгүй. Гэтэ хоёроос бас яг суралцаа тий аав хүн байх ийм байх хэвээр тийм ер нь жоохон ажиллаж байгаа. Тэ. Аваас ас суралцж байгаа. Тэгтээ тойроос бас ингээд тэ үеийн хүмүүс гэдэг утгаараа бас тойроос бас суралцах гэдэг нь ажиллаж байгаа тийм. Аав хүмүүс бол би зүгээр өөрийнхөө биний ч аавынхаа аав гэдэг хүн хатуудаа хатуу зөөлөнд зөөлөв байх тусам л энэ хүүхд ухаарлаа хэлж хүүхд буруу зүйл байсан. Тэрнээс одоо ингээд мөнгөтэй байлаа англиад гэлээ хүүхдээ бүхнийг авч өглөө бүх энэ хүүхд болгон дандаа муу юм сурч идэх хгүй юу? Тийм шүү дээ. Дандаа би манай аа угаасаа тийм хатуудаа буруу юм бол зодно. Зөв юм бол хайлна үнснэ миний хүс юм авч өгнө. Ер нь хүн яг тийм л зааган дээр өсөх ёстой. Тэгэхгүй өнөөдөр би өөр хүүхдээ өнөөдөр шингөө тэврээл өөд хотгонд тэврээл инээх болгонд ингээл хажууд нь байгаад байвал миний хүүхд хизээч сайхан хүн болохгүй. Хизээч тийм болохгүй. Зүгээр нэг яг юу бодит амьдралаас жоохон тасарч байх те. Тий, бодит амьдрал. Гэтэ эмгтэн хүм бол эмгтэн хүүхэд бол угаасаа аргагүй л хайрыг энэ хайрлах хайрлж өсөх ёстой эмгтэн хүм бол. Гэтэ 5 нас хүртэл нэг хүүхдийг хайрлж хандах ёстой гэдэг шүү дээ. 5 наснаас шиш ухарлын одоо яа тий зан чанар гаргадаг юм болоо. Тий, тийм гэж ярьдаг юм билээ хөшч бол. Би одоо хараад тах зэ. Би нэг амар нэг сүрхий гайхах нэг яагаад байгаа ч юм байхгүй л те. Зүгээр яг хүүхдтэй осны дараа зүгээр л одоо ингээ бусад найзуудтайгаа ингээл харж мараа. Тэгээ эргэн тойрон зүгээр өөр бас хүмүүс яг үеийнхээ зүгээр залуучуудыг ингээ харахад бас яг жоохон цагаа амар дими өртөгч юм шиг. Тэгээ зүгээр дими сэлгүүцээл. Тийм ээ. Ингээл яг тэгээ яг энэс яг одоо нэг хийж байгаа юмнаас яг үр ашиг нь одоо тий яг ирээдүйдээ ингээд яг яах юм. Аа юу юм бэ тий. Би яг яг одоо хүүхдээ олоог байсан бол би stand up-ыг нэг амар сериосны хийхгүй ч байсан байж магадгүй байхгүй. Яг хүүхдээ осны дараа л яг би энүүгээр яг мөнгө олох хэрэгтэй байна гэж бодвол тэг ингээд бас яваад байгаа байхгүй. Тэр тгээгүү байсан бол бас нэг ихтэй яг хаа явж л байх байсан бол та ихтэй л бас яг хүүхдтэй болсон болохоор бүр яг зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа байхгүй. Яг зайлшгүй зайлшгүй ирэхгүй ч юм уу зүгээр. Зайлшгүй шаардлагагүй болдгоо маа гэхэд чи өнөөдөр олсон орлогыг хүүхдийнхээ хүүхдтэй бол мэдээж 70 60 70% нь зарцуулна шүү дээ. Угаасаа л чи эхний хүүхдэд зарцуулах ёстой. Тэгэхэр чин чиний эн чин чиний өөрийн чинь хийх ёстой бизнес чиний хийх чадах юм чин э, дээрэс нь үр хүүхдээ насаар нь биш юм ахэд ямар ч өсөхт нь ямар дутаахгүй л өсөх байхгүй юу. Тэгээ угаас тэгээд ир хүн ир хүн гэдэг чинь угаас ухаантай л бол яаж хийж байгаа л болох ч дээ. Энэ юу гэм үнэ шүү дээ. Хүн ир хүн долоос өгч 7 хоног 8 сэхнэ гэдэг чинь үнэн байхгүй. Ян ян юм дээр халдаал тэр болонд гутраал одооных ер нь тэгээд би нэг тийм 90 хүн биш ч гэсэн ер нь одооны хүмүүс харж хаад нэг эмгтэй хүнд хаягдаад уйлал хаалал пицта мэс жараас байн байн. Ингээ уйл уйлах бол угаасаа уйлах угаасаа уйлдаг тал байдаг. Гэхдээ хүн чинь бас ингээ 24 5 20 20 гараад ирэхэд хүн чинь бас өөр хүнсээс хараад наав ий чинь үхсэн юунд нь тэгээд өөдөд идэв ингээ нэг тэгдэж штэ нэг Юунд нэг ганц эмгтүүнээс бол өвлөд. Яг бид нар тул угаасаа хатуу нэг хэцүү санагдаж байгаа ч гэсэн янгад дараа нь ботход би тэр үед бол хизээж тийм хүнд хайртай болохгүй юм шиг л бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхэд зүгээр л нэг амьдралын төр чүүхэн л хэсэг байсан байгаа хгүй юу? Тийм болохоор тэгээд одоо <laughs> гээд мартчих тийм аа үгүй гэж байна. Тийм л хөх тий. Харин тийм ээ. Хэр хүний замын хүзүү орт гэж. Аа шахгүй байна богинч биш. Тэрвэл хэцэнгүй ойлголт. Тийм нэг. Нэг хүмүүсийг хүмүүс чинь нэг жоохон танилцчаа те. А за эр хүний замын үр зурд уулзах байлгүй дээ. Энэ шал харцангүй ойлголт шүү дээ тэр чинь. Шал утахгүй л үгүй байхгүй юу? Яг тэнгөт чи замын үзэгээ хошнороо чих гэж хэлмээр байна. Хошнорынхаа хошнооныхаа уг руу замын үзүүгээ чих. Хүмүүс ч нэг тийм жоохон нэг зууралцч муу зодтолч модтолдохгүй л тэнгүүтээ те таарна огшин эр хүний замын үе зурч шүү тэр гэж. Дөнгөт өөр утгаар хийжсэн баг тэр үе. Микрофон луга. Stand up э, stand up э, comedy дээр нэг юм зөвлөхөд хүмүүс ер нь жоохон одоо э, та нарыг ер нь мөгийн байлгаа жоохон сайжруулмаар гэж ер нь тийм зөвлөмж тавьсан надад. Яг зөв. Дээрээс нь бас Зүгээр л ер нь яг ном уншаал жоохон ер нь одоо тий телевиз үү өөрийгөө яг ямар тийм яг яг 100% ч гэдэг юм тий ер нь яг тийм ер нь ерөөхдөө хүнд сайн илэрхийлж сурах хэрэгтэй яг ойлгуулах тий ойлгуулах тий үг гэдэг чинь өөрөө сонь шүү үгүй үг гэдэг тий үг гэдэг чинь угаасаа цөөхөн дөрвөн үгнээс бүрдээд тэр хүнд ойлгуулж чаддаг байна тэгэхэд 40 үгнээс 40 үг хэлээд тэр хүнд ойлгуулж чадахгүй үг вэ штэ Тэгэхээр дөрөв өгдөг чинь тэр хүн чинь advance л өгөх байхгүй тийм үстэй. Яг ингэ хүн бүр ойлгох үгийн сонголт сонголт яг тийм дөрвөн хүн дотор би тэр хүнд ойлгуул өөрийгөө ч за арайч өөрийгөө ойлгуулахгүй юм гэхэд ер нь хэрэгч өгөө ойлгуулдаг. Тэгэхэд 40 үг хэлээл ингээл нуршаалын хүн э, мань нэг л ойлгохгүй нэ гэдэг тийм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэр хаангерт станап хийгээд ер нь бол үгийн бэлэг туснаас болж ирнэ жоохон тэг хүмүүс ойлгох үгсэнд бодол төрснө чамд. Магадгүй бид нар өөрсдөө нэг нэг сайн ойлголж чадаагүй. Яг тэднээс ч бас өөр өнцгөөс харж байгаа шүү дээ. Арай нэг ажил хийгээ те. Дөрв таван жил болсон. Яг л нэг сэдв нэг өнөөдөр нэг сэдв сонгосон. Тэр сэдвийнхаа дагвал явж яснаа. Өнөөдөр би те нэг одоо бид нар нэг урд хойлоо билжсэн шүү дээ. Би хөтөөний залуу намайг ингэж яснаа гэснэ. Гинт өөр сэдв рүү ордон шүү дээ. Тэг яг тэр чинь бол хүнийг амар тийм яг хүлээж авч чаддаг. Хүний мэдгүй нэг хүлээж тэрийг нэг хүлээж аваагүй Тэрэндээ би нэг амар хараалыг охин могон шаах ч юм уу яг нэг юм хилээгөө байж байгаа. Зүгээр нэг жирийн юм хүний инэлж байгаа. Гинт жим аа за юу айцгаа манай ээж ээжтэй би ээжийнхаа ингээд юг харсан ч юм уу. Ээж гэсэн чинь хүмүүс шууд нормад эрэгтэй хүмүүс үл яг ойлгоо юм. Эмэгтэй хүмүүс бол тэгэхэд нийгмийн манай монголчуудын ихэнх хувь нь эмэгтэй хүмүүс. Эрэгтэй хүмүүс сөөхөн штэ. Судлаа явуул тийм үү? Аа тийм ер нь ихтэй <coughs> за мань татахгүй гэж. Аа яг энэ яг энэ комеди бол зэрэг бид нар энийг яг одоохондоо бас яг жоохон дутмаг л хийгээд байгаа л да. Үгийн баялагын хувьд ч тэгээд бас яг ур чадварын хувьд ч гэсэн. Зүгээр яг ингээл сүүлийн үед би бас амар боддог болоод байгаа юм ер нь үг хэл яриа гэдэг чинь бүр амар сонин тийм амар тийм хийсүр сонин юм байгаа хгүй те. Ерс одоо бусад амьтд ингээл яг хэл яриа одоо ингээл монгол хэлэнд байдаг утга өөр хэлэнд бас байхгүй гэж болно шүү те. Эсвэл англи хэлээр ойлгоцсон юмыг бид нэр яг монголоор хэлж чадахгүй ч юм уу те. Тэгээд тийм болохоор яг бид нэр эхлээд би болохоор миний алдаа болохоор энэ байхгүй. Миний алдаа ч гэдэг миний одоо энэ одоо нөхцөл байдал болохоор би багасаа ер нь жоохон тийм яг орс сургуульд сурсан тэгээд багасаа одоо нэг хүүхд картун нэтворк гэл аа тэгээ англи хэлмэлэр юм зарим гэхдээ тэр бол зарим талаараа давуу талтай л доо англи хэлийг илүү сайн ойлгодог те тэгэхээр чин тэр англи хэл чинь бас л амар их материал байгаа шүү дээ англи хэлэн дээр бичигдсэн мангар олон юм байгаа шүү дээ монгол хэлнээс л их юм байгаа шүү дээ дэлхийн дэлхийн дахны том хэл энэ хэлэн дээр бичигдсэн бүх одоо мэдээлэл бүх юм ингээд одоо ер нь бол одоо тэгээ зүгээр англи мэдгүй хүний хажууд бол би амар давуу талтай байхгүй. Гэхдээ яг зарим юм ингээд яг англиар нь сонсонгуудаа одоо ялангуяа stand up comedy бол би анх яг англи хэлээр сонсчихсан. Russell Peters, Dave Chappelle өтер гэлч. Тэднийг яг сонсоод яг монгол хэл рүүгээ хөрвүүлж ойлгохгүй шууд англи утгыг шууд ойлгоод Тэнгүүтээ одоо ингээд э, зарим хүмүүс ч одоо ингэ хөрвүүлж ойлгож байгаа шүү дээ. Ингээд үгийн янгутаа үгийн жоох ингээл тэ бодож байгаа л монголоор ийм болох юм байна. Аа за за ингээ монголоор ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй би шууд англиар нь ойлгоод. Ер нь наа чи их төгөөмөл юм лээ. Аа жишээлбэл солонгос сурдаг нэг хүүхэд 10 жилдээ Оросыг сурч исэн, англи сурч исэн. Тэгээд Орос, англи, солонгос сураар ингэж ямар нэг юм ойлгоод байгаа гэж аахгүй. Тэгээ би яах ёстой вэ гэж фейсбુક-аар асууад байгаа. Нэг тийм тайлбар өгөхгүй. Тэгэхээр бас ер нь жоохон э, Монгол руу шууд ойлгох шиг гадаад дээр ойлгоод байна гэдэг чинь ер нь бол бас юм зарим тал дээр нь буруу л болоод байна л да. Зарим талаараа буруу гэдэг одоо Орс хэлээр Орс хэл бас амар гоё хэл шүү дээ ер нь бол. Аа Гэтэ би бас яг сайн мэд орс хэлээрээ яг аим сайн ярьж чадахгүй. Би орс сургуульд бараг 10 10 жил сурсан. Мэндэн. Яг орс хэлээр яг ингээд уншингууд ямиг амар гоё хэлээ шахаад байхгүй. Аа. Тэгээ тэрийг болохоор монголоор би хэлж чадахгүй. Яг тэр тэр одоо нэг юу гарна. Тэр одоо утгаар нь ч юм уу тэр одоо тэр хэлнийх нь яг чадвахаар монгол хэлээ би ясаа эзэмшээгөө байхгүй. Тэгэхээр гэтээ яг хэл гэдэг юм зүгээр ямар ч ямар ч үнийг зүгээр яг одоо чинь монгол хүүхдүүдтэй нялх бахтан зүгээр Америкт аваачаа төсөгчүүл яг англиар ингээл яриад яг тэгээ бодох бодол нь хүртэл англиар болчихно тий. Тий. Ямар ч нөө хичээх юм байхгүй тий. Шууд шууд л ингээл англиар явах Тэгэхээр бидний өгийн баялаг бол бас жоох муу. Миний миний бол тэргүүлээ дөө. Тэгэж яагаагүй шүү дээ. Ерөөсөө тийм юм байхгүй. Монголд бол тэгээгүй л дээ. Standard comedy гэдэг чи яг өөрийнхөө хувьас яг юу гэж бодож байна? Чи тийм нэг advanced э, тийм данзаа юу? <laughs> За. Тэмүүг ярьчих юм. За за. Аа. Ман юу лээ асуулт нь юу лээ? Stand-up comedy тийчээ өөрөө ер нь Монгол бол чи баг анхлан гэж явна шүү боломжгүй. Ингиж хичээгээд ингиж өөрөө өөрөө өөрөө ингэж яваад энд энд газар очиод өөрөө ингэж битон комеди хийя гэх тэрийг бол хүнд чиний ярьж байгаа юм хүнд таалагдахгүй юм байхгүй. Угаасаа л одоогийн залуучдын угаас сэтггүйт яг л тийм болсон. Угаасаа л тийм л инээдэг болсон шүү дээ. <laughs> Хизээч өөр нэг юмээр хүн инээхэд яг л яг л чиний ярьж байгаа сэтгүүрийг хүн тэрийг л харж байна. Хижнээ дургу өнөөдөр зүгээр онгоо хөхөөрөд ирсэн ч гэсэн чиний яриг хараад инээж л таараа. Угаасаа инээдэг байхгүй юу? Яг stand up comedy чи яг юу гэж өөрөө доторыг тодорхойлд өөрөө яг stand up comedy чи ер нь ингээд Монголд хөгжүүлээ ингээд одоо чи яг шуурхаа яваад байгаа. Найс нь чамааг шуурхаа явж байгаа ч харж байгаа. Ягаад гэвэл чи хизэж орхиог байхгүй юу? Чи хич чамд угаасаа өчнөөл юм таарлцсан шүү дээ. Өчнөөл газар олдохгүй ч юм уу Ингээл янз янзын хүмүүс туудаа тэр нь таалагдахгүй ингээл зөндөө юм ууцсан. Яг чамд stand up comedy гэдэг энэхүү зүйл чи яг өөрөө өөртөө яаж тодорхойлоорэ өөрөө өөрөө яг яаж тодорхойлох гэж боддгоо энийг. Зүгээр мэдгүй мэн багасаа жоохон багасаа л аа мэдгүй яг яг одоо яг найзуудынхаа дунд ч юм уу яг анханасаа би амар тийм хамгийн инээдтэй баг нь бол байгаагүй байхгүй зүгээр ихтэй яг э, ер нь инээлэх дуртай э, хүмүүс инээдтэй ямиг бол ер нь жоохон ойлгодог тэгээ энэ Америк Америк Америкийн ер нь жоохон тийм хьюмор юмрыг бол ер нь багасаа жоохон хүүхд картун нэтворк гэд нэр үзэж мэдсэж байгаа л Энэ бол жоохон гадарлдаг, жоохон ойлгодог болсон. Тэгээ англи хэл ч гэсэн бас гайгүй ойлгодог байсан болохоор анх яг stand up comedy яг YouTube-ээр үзэл Russell Peters, Dave Chappelle тэгэл Pablo Francisco гэдэг нэг анх яг YouTube-ээр үзчихсэн. Тэгээд тэгэхэд тэр үед тэднийг үзэхэд бол яг мэдгүй яг тэр нэг шууд шууд ингээд яг үзэгчтэйгээ харьцаж байгаа Тэ одоо нэг амьд чөлөөтэй ерөнхий ерөнхий нэг юм чөлөөтэй байдал байгаа шүү дээ. Тэр болохоор яг Америкаас гаралтай л да. Яг зүгээр тайзан дээр гараад чөлөөтэй те. Хүмүүстэй шууд харьцдаг. Нэг хүн юм орилол шууд тэр хүнтэй шууд харьцаал те. <laughs> Тэр бол яг Америкаас гаралтай. Тэгээд яг тэрийг анх харчаад амар гоё надад л амар амар таалагдсан. Амар инээ төрөл те. Тэгээд яг Монголынхоо хашин шогийг үзсэн чинь бас яг нэг 16 морготтой ч юм уу тэр үед яг нэг Монголын хошин шогийг үзсэн чинь бас X төцөг үзсэн л дээ. Тэгсэн чи яг тэрний хажууд болохоор арай жоохон өөр өөр юмр эсэхгүй. Арай жоохон нэг тийм бие биеийн те нэг тийм нүур царайгараа ч юм эсвэл нэг имээ болж гарч ирэл те. Яадаг ч юм уу нэг жоохон нэг них амир одоо нэг тийм энийг өгөл те. Яг <laughs> тэгээд төс ер нь одоо хошин шог бол өнөөдөр хүн имээ болж имээний имээ шиг хувцлаа имээ шиг нүрэ бодоо гарч ирэхэд хүн яа тэгэхэд стендап комеди эмхтэй хүн байна. Тэгэхэд стендап комеди бол имээг имээ чигээр нь биш имээг юу хийдэг гэдэг талаар нь тэрийг инээтэй болгож ярьдаг. Имээ гэдэг хүн юу хийдэг гэдэг талаар нь тэрнээс яг имээ шиг царайлыг имээг ярьдаг юм яриад эсвэл имээг ярьдаг имийг арай өөр инээтэй болгож ярьдаг биш. Яг имээг гэдэг имийг имээ юу ярьдаг имээгийн хийсэн явдал ч юм уу Яг амьдралд ойрхон тийм нэг э, тасраа явцсан биш. Тэрнээс нэг жүжигч жүжигчин одоо хошин шог шиг нэг тэгэл яг л имэ гэдэг энэ тийм яриа эсвэл имэ гэдэг шал өөр юм яриа хөгшүүн бол тийм инээтэй юм яриа тэгэж нэг жүжиглээ явж гэж байхгүй. Гэтэ яг чиний яаж юм бол имэ гэдэг үгийг имэ гэдэг юу хийдэг вэ? Имэ гэдэг юу гэдэг тэрийг хүнийг шууд яг ингээд орчин үеэр нь яг танилцуулж байгаа хгүй юу? Одоо нөө манайхад ч ингээл яг одоо энэ продакшнууд ингээл тайзан дээр нэг дөрөв тавуулаа ингээл гарч ирэл ард нь бүжгчээд бүжгэлж мүжгэлээл ингээл тэгж л тээ. Тэр олон хүний ажлыг зүгээр нэг л хүн амаараа зүгээр л яг үнэ. Яриа шахаад байхгүй. Тэр болохоор амар тийм нэг тийм амар хүчрхэг юм шиг те. Яг тийм тэр хүн бүр амар хүчрхэг юм шиг санагдаад байхгүй. Ганцхан хүн гарч ирэл театр дүүрэн хүмүүсэд бүр ингээ бүр амар энергэлтэй. Энэ бол Тэгээ яг нөө багада би зүгээр бас жоохон тийм алиал хөвгдөөсөн л та. Бас жоохон тэгт нэг юм игээл тэгэл. Тэгтэл бомоо найзтай хайжууд гаргаж маргаал те. Зүр нэг тиймэрхүү <laughs> юм дуртай. Тэгээд анх яг нэг юу лээ 8 дугаар ангид үлээдэ. Тэрийг фаны гэдэг талаас нь харах хүмүүс бас. Тийм би нөө бомоо зураал те. Э, одоо ч гэсэн бов ярддаг л та. Анхнаасаа нэг те ангийнхаа охтуудын дэвтэр өвтрэн дээр нэг те 5 6 хуудасны дараа гарч ирэх юм нэг 7 хоногийн дараа үүсэх хичээлийнхэн тэр хуудсан дээр нь боомоо зурж мураач юм тий. Нэг жоохон сюрприз маяг. <laughs> Тэгэж жоохон хүмүүсийг ингэ зочоож, зочроож тэгэж нэг жоохон инээлхтэй тийм жоохон дуртайсэн. Тэгээд анх нэг 8 дугаар ангита нэг маа нэг тийм сургуулийн нэг юм тайз мэзэд өгөх. Тэрэн дээр анх гарчаал ангийнхаа охтуудыг микрофоноор зүгээр ингээд микрофон авчаал хийж мэгэл ангийнхаа охтуудаас нэг ярилцлага авч байгаа юм шиг тэгж мэгэ. Тэгэхэд яг манай ангийн хүүхдүүд яг энийхэд надалаа тэр амар гоё санагдсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь өөрөө нэг ингэж яг эдгэр шиг яг болох юмсан гэл те Америкийн stand up хийдэг баг нэр бодоол зүгээр амар эдгэр шиг болох юмсан гэж бодсон ч гэсэн амар өөрөө өөртөө ихтгэлгүй байсаахгүй юу. За би яриад би яаж чадах би тайзан дээр гараад юу ярих юм гэж бодлоо. Тэгж байгаа яг хэлсэн. Тийм тэгээд нөө нэг Америк яваад 2013 оны 1 сард яг Америк анх удаа яваад тэгээд э, нөө нэг Лос Анжелес хотод тийм комеди шоу үзчих үзэл. Тэгэл тэрнээс үзэл ер нь жоохон нэг тийм за ер нь иймэрхүү юм байт юм байна гэдээ ойлгочих жоохгүй яг амьдэр үзээд тэнгуүтээ бас дээрээс нь би подкастууд бас сонсдог гэсэн. Яг тийм Америкийн яг комедианууд ингээд подкаст хийдэг өөрсдөө яг энэ шиг Тэгэл яриад тэд нар ч өөрсдөө амьдралын тухай ярьж байгаа юм чи анх би ингэж эхэлж ирсэн гэл те. Анх бас ингээл яг над шиг бас ингээл те. Яг юу ч юм яахгүй Яс өөртөө ихтгэлгүй байсан тэгэл тэгж байгаа. Анх open mic-уудаар явж ирсэн гэж аахгүй. Гэсэн чинь Монголын open mic-ууд Монголд open mic-ууд болдог шүү дээ Улаанбаатар хотод. Тэр нь болохоор дандаа нөгөө нэг одоо нэг cover night-тай нэг ингээл хүүхдүүд нэг өөр хүний дуу дуулаад тийм болдог. Тэгээд би болохоор тэгж утсахгүй. Тэрэн дээр болохоор тэр подкастууд дээр сонсож байгаа би яг нэг тийм ойлгосохгүй яг комеди хийхэд яг одоо ингээд тийм яг чөлөөтэй тайз ч юм уу те яг open mic амир хэрэгтэй. Тэрүүгээр яг анх ингэж гарч иржсэн. Тэгэхээр нь би Монголд зүгээр нэг тийм open mic зохиогоод өөрөө зохион байгуулад тэгээд тэрэнд нь ингээ хүмүүс оролцчихыг тэгээд би өөрөө хөтлж жагаад тэг өөрөө жоох ингээд орчих гэж бодчихсон байхгүй. Тэгсэн чинь анх яг зохиосон чинь хинч оролцохгүй тэгэл ганцаархна тэгээ яриад тэгэл 7 хоног болгоо юу ч гэсэн эхний хэдэн 7 хоног бол жоохон бууж өгмөр санагдчихсан. За switch юу вэ гэдэг юм да гэж. За энэ ч баг хотлоо юм байна да гэж бодож. Тэгээ сүүл рүүгээ яг тэгж сугарж байгаа л ганц нэг юм бэлэнгүүд хүн инээчингүүд л яг шууд найдвар төрөө шатчих юм чи. Тэгэл найдвар төрөөл ингээл гой санагдал улам илүү stand up-ийн яг тэр нөө нэг техник ур чадвар талаас нь жоохон би өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэж бодвол Э, тэгээд ер нь яг гол нь болохоор яг тайзан дээр амар ойр орхон гарах хэвээр. Тайзан дээр ер нь л чөлөөтэй байж сурах хэвээр. Хамгийн гол нь өөр өөрөө нэг тийм хүнийг инээлэх гэж ядах бас амар худлаа байдаг хөөхгүй. Хүнийг бүр инээлэх гэж ядаад ахаар тэр нь ингээд үзэгчт нь мэдгчдэг. Ой энэ бүр ядаад штэ ч гэдэг тий. Эсвэл зүгээр өөрөө рүү байж чадахгүй өөрийн амар бариатай бие бариад инкер бас мэдгддэг. Хамгийн гол нь яг өөр яг тайзан дээр олон гарах хэвээр. Тэгээ яг хүн болгон тэгэл ер нь жоохон тийм хошин мэдрэмж өгдөө штэ. Аа Тэг тэрийг яг өөрөөрөө байгаа сурчих юм бол яг хошин мэдрэмж нь бол яг гараад ирнэ. Тэг зүгээр найзуудтайгаа байхад ингээл алилд шүү дээ. Яг тэр чинь яг тайзан дээр яг яг цэвэр яг тэрийгээ л гаргаж чадах хэрэгтэй юм шиг. Тэгээд тэрний төлөө л яг явж байгаа л та. Ер нь бол бас энийг сонсож байгаа залуучууд хэлэхдээ stand up бол яг яг би яг юу гэж ойлгодог вэ гэхээр хашиг. <laughs> Ер нь бол би жоохон нэг тийм зүгээр нэг өдөр тутмын ажил ажил хийхээс жоохон зайлс хийдэг гэж байхгүй юм далхуу хүнэлтэй өглөө эрт босох дурггүй яг stand up болохоор амар яг энийг хийгээд ингээ мөнгө олоод тахаар тэ нэг амар мөнгө олоод байгаа ч юм байхгүй л тэ зүгээр нэг байрныхаа төлбөрийг төлчихлээ байгаа э, энийг ингээ хийгээд ингээ жоохон ингээ болоод тахаар бас яг тэ өөр ингээ заавалчгүй нэг хүний нэг тийм боол барлаг шиг ингээ явах шаардлагагүй өөрөө ингээ юм зохиогоод ингээ хүмүүсийг илэрхийлээд жоохон мөнгө олоо явах чинь амар сэтгэл ханамж. Барын сүйд бахаар батхны толгой болоо гэдэг. Тийм. Тэгээ одоо энэ батхны толгой болохгүй л. Тэгээ яг нөө тодорхойл юм уу мэдхгүй. Зүгээр яг энэ бас яг амар жоохон тийм томоор бодох юм бол монгол хэлэнд бас их монгол хэлний дархлаанд бас их хэрэгтэй юм болов уу гэж боддог. Юу нь тийш. Монгол залуучууд ингээ монголоороо тий Одоо ч тий oh my god really тэргэл тий монгол залуучууд тий хай тий одоо тий нэг одоо солонгос болгосоор ярьдаг юм тий нэг тиймэрхүү юм их болчихсон штэ монголоор монгол хэлээрээ монголын үгээрээ үгээр ингэж тоглож байгаа байхгүй тий яг үнэ үгээр тоглож байгаа чинь монгол хэлийг залуучууд ингэж монгол хэлээрээ одоо ярих тий нэлээлх ингэж тэгэхэд амар хэрэгтэй юм болоо гэж бодсон. Гэтэ би нэг амар ингэж боддгүй л дээ. Зүгээр хүмүүсийг инээлэх бол хамгийн хүчтэй хар тамхи шиг аашиг. Хүнийг инээлэх чинь гоё штеп. Тий. Яг ингээ инээлгээл яг инээлгээл хүнийг яг яг нэг өөрийнхөө темпэнд оруулчихдаг тий. Өөрийнх нь яг бат гэл яг цохоод байгаа юм шиг. Тий. Тэр чин бүр яг хамгийн гоё мэдрэмж жоохгүй яг. Яг хэлсэн юм болгоно бүр нөгөө хүн бүр ингээл инээх. Би бол нэг станик комеди бас нэг айфт инээлж яг найз нөхдөдөө ингээд яриа зүгээр нэг хашигны яж хад яг ингээд миний нэг хэлсэн үг за 6 хүн байдаг. 6 хүн сургуулаа инээжвэл надад аим гоо санагдах байхгүй. Бүр цааш инээлгээд бүр ингээд илхийг аваад очмаар санагдаг бүр. Тэр чинь бас яг оюуны чадвархыг бас ингээд харуулж байгаа байхгүй тий. Яг тэр тэр мөчөд яг инээлэгч чинь гэдэг чинь тэр хүмүүсийн бүр ингээд толгойг нь ингээд бодоогүй юм нь бодуулаад тархинь яг бараг гжигдэж байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Яг ёо ямар ингээд тий. Тэгэхээр бас яг одоо инээдтэй тийм одоо инээд хошин мэдрэмжтэй тийм хошин алей хүмүүс ч бас их оюуны чадвах сайтай түргэн сэтгэдэгтэй түргэн ингээд гяс гяс ингээд нэг тийм тэгэхдээ stand up хийснээр яг би бас миний тэр ярих чадвар бас жоохон сайжраад байгаа юм шиг би яг мэдээд байгаа. Тэглүү явах тий. Зүгээр яг хүмүүс зүгээр жирийн хүнтэй ярьж байгаа ч гэсэн тий пад пад гэлээ жоохон <laughs> Тэрийг яг янгуудаа шууд тайзан дээр аа за энийг тайзан дээр ярьж болох юм байна. Дараа нь тайзан дээр яриад. Гэхдээ би яг Зүгээр би нэг намайг бид нэг батат ягаад батаа бол намайг ярьж хагаад инээгээ сонсоо явж идэл залуу байсан юм. Ер нь бол тийм биз дээ тий. Намайг инээгээл за шаа шаа гэл инээгээл ингээл ер нь нэг үг дуурдгүү нэг актер хош юм ярьдгүү залуу биш шүү дээ. Тэгэхээр найз нь яг уу 5 сар яваад ирэхэд бол чамд бол нэг үнэхээр өөр би батагийн үг нь инээдгүй байсан юм. Би чамд үнгээд заяа. Би чиний үг нь би бараг худлаа инээдгүй байсан тоглоомч. Тэгэхэд би зүгээр өнөөдөр уулзаад чамтай ингээ яриагаа чи ингээ яхад би үнэхээр яг өөрөө ингээд өөрөө өөрөө зүгээр өөрөө ингээд зүгээр нэг өөрөө л инээчих байхгүй юу? Өөрөө ирэхгүй бодоагүй. Тэгэхэд бол би чамд хэлэхэд би чамныг би хүний нэг урмын хугалаад гэж боддгоо. Яг уу яриул ярина л үсттэй. Над инээдгүй би инээн. За инээдтэй инээдгүй байвал инээнэ. Инээдгүй байвал би угаас яг би найзаа гэж бодоо ч юм уу эсвэл зүгээр тэгэж бодоо би инээдгүй байсан ч худлаа үнэн инээн. Гэтэ миний худлаа үнэн инээсэн бол нэг тийм хүнд муугар нөлөөлөхгүй. Би яг тэгэхэд өнөөдөр 5 сарын дараа Бата гэдэг залуу өнөөдөр stand up comedy хийгээ өөрөө хийгээд ингээд 5 сарын дотор зөндөө яваад тайзнаар гараад хүмүүстэй харьцаад надтай зөвхөн харьцахгүй ш олон хүмүүстэй харьцаад олон өөр хүмүүсээс гарсан хүмүүстэй харьцаад тэр хүмүүсүүдийг нэгтгэхэд нэг инээд уулгаж байна гэдэг чинь бас шаал өөр юм байхгүй тэр чинь нэг хүмүүж тэр чинь шаал өөр хүмүүст хүмүүсийг нэг сонирхлоор нь дагуулад нэг зөвхөн нэг инээдийг бэлгэлж байна гэдэг чинь өөр тийм болохоор Найз нугас чамаар бохирдгийг чи өөр туушд яваад байгаа болохоор тэгвэл чи за шаа шаа би болохгүй мэнэ ага хайцсан бол би бас за яг хөө тэгэл нэг найзлаа явах л байсан баг та. Гэтэ чамаар би бахархгүй штэ бас. Нэг аим бахмаар юм хийгээвч гэсэн чи бол бас л нөгөө залуучдын дотор бол угсаа бас л тий хийж чадчихлаа залуу байхгүй. Заавал нэг нэг улсын урлын гишүүн болох гээд янз бүрийн нийгмийн ажилтан Монголын оюутны холбооны дарга марга энэ бол худлаа тэр чинь угсаа арчлан нийгмийн зүгээр арчлаар явж байгаа юм. Чи тэгэхээр шал өөр өөрийнхөө эрх чөлөөгөөр өөрөө өөрийгөө ингээд баясгаад өөрөө өөрийгөө баясгаад өөрөө өөрийг хүн хүнийг инээлгээд ингээд өөрөө өөрийнхөө явж байгаа ч гоё. Тийм манай сөхөө болгоо ер нь амар инээдтэй баг шүү дээ. Инээдтэй ч юм уу. Үгүй зүгээр яг амар хурцлт тий. Тэг бүр зүгээр одоо анх яг танилцаал зүгээр яг амар фаны шат гэсэн юм. Инээлгий шагаа бүр тий. Тэнгисийн артлын байр шээ. Тийм, тэнгисийн артлын байр марын тэгэл яг зүхээ хажуу өрөө түрээсэлдэг багт. Яг орж гэрт нь орж мараад яг тэр үед бол амар тэгээд яг тэр тэр зүхээгийн яг тэр яг одоо бид нартэй багтаа ядгтай найз ингээд ингээд э, тэр чөлөөтэй байдлаа л тайзан дээр гаргачихвал бүр айлаа <laughs> аахгүй бүр. Бүр аал аална. Зүхээ өөрөө ч бас нэг инээдгүй шүү дээ тий Тэгээ <laughs> амар гүнзгэрэлж ярингуут нэг яг өөрөх нь хинээд нэг байдаг шүү дээ тий. <laughs> Фан фан хинээд. <laughs> Хүний нэг инээд нэг инээдгүй шүү дээ. Гэтэ хүний нэг яриад байгаа юмд би нэг зүгээр нэг дотроо гээд ботцоод тэгэл нэг тэгдэг байхгүй. Гэтэ би яг өнөөдөр бэлгээд хойлоо гурлаа яваад ингээ зүгээр нэг чи ингээм яхад үгүй би нэг өөр ихгүй нэг гэсэн. Чи бол тэр болгон чинь хүнд нэг аим тусаад байгаа юм шиг сонин. Тэгэл нэг өөрөөс мэдэмж авах. Би нэг тийм гүнзгий юм бодох тууртай. Нэг нэг ингээ нэг ингээд хальсан дээр байгаа юм бодох. Нэг гүнзгий нэг тотгошоо бодоод инээтэй байна уу, үгүй юу гэдгийг бодох тууртай байхгүй. 3 дахь сав уу? Мэд 3 дахь савч мөн 2 дахь савч юм. Хитэн цуг байд юм. Хитэн цугч ер нь хитэн цугаас яаж болд юм мэдхгүй. Зүгээр нэг инээдгүй мөртлөө зүгээр нэг тийм яг энэ инээдтэй юу гэдэг л талаас нь л бод. Тэ яг нэг хүний нэг мэдрэмж тэр яг мэдрэмж цаад хүн болгонд л ер нь нэг тийм мэдрэмж өгсөн. Өөрийнхөө яг темпиг олоод хүнтэй энд би ингээд ярьлаа гэд энийг тийм ярьлаа гэд яг яг темпиг олчвал би зүгээр тэр хүнийг зүгээр ямар нэг арга энерги ямар нэг андгаар зүгээр хөгжөөг явж чадна. Хэрвээ би зүгээр ярихгүй би зүгээр л хүнээс яриг сонсоод зүгээр дуугаа сууж чадна. Тэгэхгүй тийм л Тэгээд хоёр бол миний хоёр найз бол шал өөрөө. Ихтүү ихтүүнээ санана гэдэг чинь бас л. Бас л гомо мэдрэмж гэж. Гомо мэдрэмж үү? Гомол гомол мэдрэмж үү дээ бас. Яг тэр ааш. Сериас нэр. Яг тэр. Яа зэ шалч үсэн. Бөхсдөж үссэн юм байна. Бас наагуурыг зур хийсэн. Одоо жоохон нэг ном ном уншиж жоохон үгийн баялгаа. Үгийн баялгаа. Яг үгийн хойлон болоо шаахгүй тий. 21 төр зам. Яг одоо нэг Бэмбэр эн чин гой. Тэ. China man одоо тэр хүмүүсийн ингээд яг битсэн шүлэг мүлгийг ингээд сонсонгууд яг нэг амар голын яг тэр яг зөв зөв өгнүүдээ сонгоцсон шүү дээ. Яг энэс өөр яг төгс яг хэлж болохгүй те. Яг хамгийн төгсөөр нь ингээ хэлээ хийцэн баг. Тэгвэл бид нар тэрийг ойлгоод байгаа биз. Тэр бид нар тэрийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Хамгийн тий одоо үгийн одоо нэг амар химнэлттэй төөхөн үгээр амар их тийм юм утга ойлгуулад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг тэрний төлөө л яг явах хэрэгтэй. Тэрний тэрий тийм төвшөнд төрөхийн тулд. Одоохондоо нөө манай яха stand up-ыг үзэнгүүт бид нар зүгээр яг өөрсдийнхээ насны хүмүүстэй бас тий илүү жоохон одоо ойлгох орч юм. Дандаа basement-д ярьсаар байгаад бидний насны хөдөө залуучууд орсоор байгаад тэднэрт ингээ ярьсаар байгаад тасцсан байж магадгүй. Зүгээр нэгтнийх амар үгийн баял менежер моошдаг шаг. Гэхдээ э би өрхчлээ гэж байна. А тийм. Ер нь үгийн баялаг гэснээс заавал нэг төөхөө үгээр л химнэлттэй л цөөхөн үгээр л тэгээс нэг жоохон тийм уур чадварын юм бас байдаг юм байна. Тэгэлгүй тайлбар өөр нэг юм бодогдуулж байгаа л гинт өөр юм бодогдуулдаг ч юм уу те тийм техник юм те жоохон сюрприз ч бас энэ хүнийг инээлгэдэг шүү дээ. Гинт ингэж яадаг те. яриад яриад байвал хинч тэгэл яг өөрийнхөө Тэгээ бас тий яриад байвал одоо ингэ тайз дээр гараад бууж өгөхгүй те нэг шаардлагагүй тэгэл яриад байвал яаж ярих юм ер нь жоохон жоохон би одоо ингэ яг Тий. 2 7 хоног манаг ярихгүй ч юм уу. Хил ам зүгээр би би бас нэг хідэн нэг сар гурав хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд бол өөрчлөгдөж байгааг чи харсан мэт те. Нөгөө чи хэл хэлжсэн шүү дээ. Яриа нэг жоохон хүмүүстэй ярихтай жоохон сандрах нь багассан байна гэл те. Тэг би өөрөө бас мэдэрч ирсэн л та. Чөлөөтэй болоод хэлтэл юм лээ. Хайзан дээр зүр нэг хүмүүстэй нэг хүмүүс хэрэгтэнгүүт хүмүүс нэг нэг гол чимэг болчихсон те. Тэрнээс хийнэ гэж бодсон юм дээр нэг энийх гонго түн чимээгүй. Ер нь миний яриа бичигдэж байна. Бичигдэхгүй байж тээ гэж яах. Тэрэн саш бичигдэхгүй байсан шүү дээ гэж. За за за. Нэг амар stand up. Шаалтсаа тэгээд 40 минут ярьж шүү дээ. За за. Манай сонсогч нар би яваасаа манай ойлгомжтой тэгээд 3 жилийн өмнөөс тийм нэг ийтэй. Тэгээд яг 2012 онд тухайт тухайтай. Тухайтай анх хийж байхдаа би өдөр бацаа байсан. Өдөр болгон хүн тэгээд илүү Гэтэ альва зүйлийг ямар байна байна байна уу? Намаг сонсож байна уу? чамаатай мөнгө байна уу? Эй эй эй залуусаа хонгоруудаа. Эй. Гэтэ бас нэг яг хүн яг ойлгоод ном уншаад ч юм хүнээс сонсоод яг тэр ойлгосон зүйлээ бас хүнд ойлгуулах бас хэцүү юм лээ. Тийм. Энийг бол тийм амар хүний хүмүүсийг эрдэмтэйч эрдэмтэн хүн байсан амар их одоо тэ 10 мянгач ном уншсан ч юм уу тийм хүн яг тайлбарлах юм байг байдгүй юм лээ. Тэгээ яг нөө Микрофон нэрээ. <laughs> Тийш дэх шиг. Тэр яг ярьсан юм ус хэрэгжүүлнэ гэдэг бас шал өөр ойлголт юм билээ. Аа. Ярьсан шиг яг хэрэгжүүлнэ. Юмэг амар сайн ойлгосон хүн чиг тэрийг амар энгийнээр тайлбарлаж чаддаг. Тийш тэ. Нэг амар нуршаал нэг олон юм яриад хуцаашаад тэр хүн бол яг юу ярих гэж байгаа ч мэдэхгүй баг тийм юм байж магадгүй. Ер нь яг хэлэхэд бол тэ энэ амьдрал бол угаасаа л тоглоом шүү дээ Тэ? Тийм үстэй. Амьдрал өөрөө жүжиг гэдэг шиг. Уусаал тоглоомчтой эцсийн эцлээ уусаал өөх юм чинь зүгээр нэг чата тоглож байгаа юм шиг яг тиймэрхүү байдлаар яг хүн амьтаа алаад тахгүй тэ. Ер нь зүгээр өөрийнхөө хүснэр ихтэй нэг юм бид штэ. Тэгээ хүн болго ирэх чөлөөтэй. Гэтэ яг миний ирэх чөлөө, чиний ирэх чөлөөгөр яг хязгаарлагдана те. Хүний ирэх чөлөөнд талдаг бол ирэх чөлөөтэй. Тийм болохоор би одоо бас яг одоо ингээл нэг ажил хийгээл оффист ажиллаал те. Офисын ажил хийгээл ингээл нэг цалин аваад амьдарч идэх хүмүүс эд чинь. Гэтэ явах те тэгэт. Stand up хийгээл нэгээ явж байгаа. Ажил тэгж амьдэрсэн шүү дээ. Тийм болохоор бас жоохон утахгүй байгааз бүхэл амьдралынхаа турш тэгээ амьдэрсэн хүн болохоор жоохон хайран байгаа шүү дээ. Ганц олдох амьдэр шүү дээ. Энэ бол Мэнд одоо буцаад дахиад төрс төрсөн ч гэсэн яг энэ энэ оюун санаагаараа төрөхгүй төрөхгүй ч тийм. Магадгүй тэр үедээ яг ингэж бодож исэн байж болно тийм. Гэтэ яг өйнэс бодол санаагаар хизээч төрөхгүй. Угаасаа яг яг сүхээ дахид сүхээ шиг яг ингэж яг энэ би өнөөдөр зөө нүгэл буян гэж байдгүй маа гэхэд өнөөдөр би үхлээ гэхэд яг ингээд би эдэрт найзлах ингээ яриад яг ингээд сайхан яг өөрийнхөө мэдрэмжээ явахгүй шал өөр мэдрэмж би тэр хүн бол би өнөөдөр дараагийн төрөлдөө баян болооч юм уу ядуу болооч юм уу эсвэл зүгээр энэ амьдралаар ч юм уу тэгэхэд энэ амьдралаар амьдрсан ч гэсэн энэ хүн хизээч ийм мэдрэмж яваад хизээч ийм найз хүчийг ийм бодол төрөхгүй юм бол шал утахгүй шүү дээ. Юу н амьдрал утахгүй дээ. Яг ботаг хэлдгээр амьдрал бол зүгээр жүжиг, амьдрал бол зүгээр тоглоом шүү дээ хэвэндээ. Тэг яг хүмүүс чинь нэг ингэдэж шүү дээ. Нэг бол нэг бол ингээл өнгөрсөндөө хорогдоол те. Одоо те би тэх байсан ч гэдэг юм те. Тэр охин намайг хаяг байсан бол ч гэдэг юм. Өнгөрсөндөө харамсаа. Тийм. Өнгөрсөн бол одоо ингээл аль хэдийн өнгөрцөн бүр хоосон байхгүй болчихгүй. Ирээдүй бол бас хоосон. Бас болоогүй хамгийн бодтой юм чи уусаал яг яг одоо яг одоо би энэ микрофон руу ярьж байгаа яг одоо одоогоор л амьд одоо одоо одоо одоо гэлээ тийм одоо гэдэг юм чи яг амар сонжтэй те ингээд байнгын хөдлөстэй те сая би яг ярьжсэн ингээд саяны өнгөрчлөө те саяны бол ингээд дуусчих байгаа байхгүй тийм болохоор яг одоо яг одоо гэдэг яг энэ зүү байгаа штэ те цаг хугацааны зүү Чи одоо одоо энэ зүү дээр л яг сэтгэл ханамжийг яг энэ зүү дээр л би ингэж бодоод байгаа нэг э, тайсан дээр гарахын өмнө ингээл хүмүүс сандардаг шүү дээ тий. Тайсан дээр эсвэл тайсан дээр гараад ингээ гоё ярина ч гэдэг юм тий. Би яг тэгж боддог байхгүй. Гэхдээ яг тайсан дээр гарахаар чи яг одоо байгаагаа шиг л яг ийм л байгаа шүү тий. Яг миний одоо нэг бодож байгаа зүгээр одоо тайсан дээр гарахаараа л нэг илүү шааж байгаа юм шиг бас бодоод байдаг байхгүй би. Гэхдээ яг ингээ тайсан дээр яг гарах юм бол VIP stand up. Тэгээд яг ингээ тайсан дээр гарахад биш тээ. Аа. Яг од тэр үед яг одоол байхгүй тий. Яг тэр үедээ л яг сэтгэх хөстэй. Тэгээ бас би ингээ хаяа бас ингээл зүгээр гадаа хүүхдээ гаргаж маргач таа ингээл дээшгээ тэнгэр лөө хараад жоохон гоё агаартай дулаахан өдөр үйж юм бол агаар авсгалал. Тэгэл жоохон ер нь ингээд жоохон тайвш тайван суугаал бодоход бол амар гоё л өгдөг надад. Яг энээс энээс илүү гоё жаргалтай юм бол баг байхгүй ч гэж боддог л доо. Хүүхдээ ингээл тэрцтэй миний хүүхдээ ингээ гоё үйж гоё агаар ингээ гоё байна. Ингээл нар над дээр тусч байна. Ингээ тэнгэр гоё энэ ингээ шовоо байж байна гэл те. Энээс өөр юу үсэх юм бэ? Энээс илүү мөнгөтэй байгаад надад илүүтэй аз жаргалахгүй. Яг энэ одоо гэдэг нэг нарийнхаа энэ зүүн дээр л цаг хугацааны нарийнхаа энэ зүүн дээр л яг энэ яг хүмүүс чинь ингээд нэг бол хитрхи ингээл хуучнаа бодоол те. Мөрснөө бодоол ингээл яг яг одоо энэ үе зүгээр амар умартаад идэх хөөх те. Эсвэл ирээдүгөө бодолч юм те. Маргааш яанаа ч гэдэг юм те. Маргааш ч угаасаа угаасаа л ирнэ штэ те. Тэр үдэл шийднэ. Яг хөө зөвөр маргааштай болох юм өнөөдөртөө бас жоохон ингэдэг бэлдээч юм те нэг ирээдүйдээ хөрөнгө оролт оруулна гэдэг шиг те. Тэгж болно л та ихтэй. Яг одоогоос илүү юм бол байхгүй. Яг одоо энэ байгаа байдлаас чинь илүү юм байхгүй. Тийм болохоор энэ энэ цаг мөчтөл яг юу хийж чадах вэ? Тийм энэ цаг мөчийг л зүгээр л гоё байл тултал нь зүгээр мэдрэлтэй тий. Зүгээр энэ цаг мөчтөл гоё. Тэрнээс одоо ингээл Монголд эдийн засгийн хямрал болж ин доллар 2000 төгрөг хүрч ин тий. Энэ минь одоо яг чиний амьдралд яг одоо энэ байгаа байдал чинь нөлөөлөх ёсгүй байхгүй тий. Фэйсбүүкээр ингээл тий сайхан бэлэг мэл одоо тий янз бүрийн ус төрийн ингээл юм болж байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээл өглөө ингээл хүн чинь босоод ингээл уцаараа хараад ус төрийн мэдээ үзэл ингээл бухимдаал тий. Яг тэр юм хичнээн одоо яг нийтдээ ингээ улс төрд ингээ улсд ингээ нөлөөлж байгаа ч гэсэн яг хов хүнд яг яг одоо энэ урдчин байгаа энэ яг энэ бодит байдалд бол хангалттай яг аз жаргалтай тий жишээ нь одоо нөлөөлөх ээж авчаа амьд сэрүүн байгаа бол энэ ч аз жаргал зүгээр тий найз нөхөд ч юм байвал ч гэдэг чи зүгээр гарах хөлтөө зүгээр юм бүтэн эрүүл биетэй байгаа чинь л аз жаргалхгүй тий энэс өөр mm -hmm хүсэж тайхан байхгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь хаа хаа нэгтээ зүгээр хүлгүү ч юм уу те алхаж чадахгүй юм хүн ингээл хүлтэй байсан ч болоосэй гэж бодчихлоо гаш те. Тэгэхэд манайд одоо энэ хүлтэй байжж өөр тэнэг улс төр янз бүрийн тэнэг инфляц инфляц санаад байгаа бол те. Манайд яг яг үндэ нэг тийм яг амар хамаагүй байхгүй. Зүгээр тийм болохоор за яг миний хэлсэн юм ойлгосон баг. <laughs> болохоор одоо байгаа мөчтэй гоё амьдрч амьдрья. Энэ одоогоос өөр илүү бодит юм байхгүй. Тийм болохоор энэ юундаа л зөв толтлон 100% толтлон шаад сурыг. Тэ? Би тэр хараагүй үний сайн нэвтрүүлэг гарсан байхгүй юу? Монголд. Нэг өвөө өвөө байсан. Гэтэ өвөө биш нэг 60 хүрсэн. Тэгээд багаасаа хараатай байсан. Тэгээ багаатаа хараатай байжгаад нэг өдөр гинт хондоо явжгаад гинт хараа байхгүй болоод тэгээ аав хурж байт юм лээс. Тэгээд тэр өгш ярьж байгаа байхгүй юу? Миний өгшнийг манай найз сайхан галтах сайхан бүсгүй ширдээ. Даанч би эхнэрээ даанч царийг нь харж чадаагүй дүүлд. Йоо тэгэхэд бол чи хараагүй бодож чи нүдэн ханаад нэг цаг байгаа үзээ. Йоо чи хараатаа гэж дотроо бодож болно та би ингээ нүдэн ханаад харж. Тэгэхэд чи хав гарахгүй чи өөрийгөө төрөлхөөс хараагүй юм шүү дээ. Хүн гэдэг ямар царайтай ямар юм байдгийг өөрөө мэдэхгүй шүү дээ. Төсөөл төсөөл юу ч байх. Сарамчин шигж байх юм уу? Юу шигж байх юм хүн ч мэдэхгүй. Тэгэхэд тэр ахын хэлээд даанч миний эхнэрийг хүмүүс сайхан халах сайхан бүс гүйж ирдээ. Даанч би эхнэрийг харж чадаагүй. Уйлахад би зэтгэл бүр ингэж би нэрэл би хараатай би би хараатай юм биш тэг тийм мэдгүй нэг тийм сонин мэдрэмж төрж байгаа байхгүй нэг тийм би хараад штэ хүн хараад би бүсгүйн сайхныг шилээд тэг хүний сайн сайхныг хараад бүх юмыг хараад явж хагаад Тэрхэн ингээл мэдхгүй би хараагүй гэдэг бол хамгийн амар өвчин. Хүн чинь нүдэрэл хамаг их мэдээлэл явж байгаа шүү дээ. Нүдэрэл мэдээлэл авна шүү дээ чинь. Хүн хараагүй нэг тэгвэл хамгийн амар асуудал. Би нэрээ жоохон баян байсан бол жоохон чиний одоо ингээл хөнгөтэйсэн би ямарсан хөрх. Тийм ээ. Энэ одоо зүгээр ингээл ээж аав эцэг эхийн сайхан гэр бүл бүх юм элэг утэн бүх идэрхтэн те өвчин зовлон очроогүй энэ байгаа чинь энээс илүү бол ер нь байхгүй. Ер нь жаргал гэдэг жаргал бол энэ шүү дээ. Тэгээд бусдыг бодох шүү дээ, тэ. Бидний хувьд бол тэгэл жаргал гэхдээ өөр утгаараа ч юм уу. Тэгэхэд хөл гаргуу хараагүй хүн гэхэд бидний жаргал бол жаргал болж байгаа хгүй юу. Тэгээ бас гэхдээ бас нэг ингээл фэйсбүүкээр чинь ингээл нэг Тэгээ янз бүр болцсон хүмүүс ингээд хандив юм явждаг шүү дээ. Тэр хүмүүсийг одоо тэдний өмнөөс зовх бас зовх бас буруу. Буруу тий. Бид нэр ийм гоё байгаа дээрээ энийгээ яг гоё тий. Инжойлох хэрэгтэй тий. Энийгээ яг таашаал энэ яг мэдрэх мэдрэх хэрэгтэй. Тэгчиж яг тэр хүмүүсийн одоо оронд байсан бол тий. Тэг яах вэ? Тэг яах харахгүй л хэцүү л байт юм дөө тэгэл биш мдээгүй болсон шүү дээ. Нэг вид нэг MDMA татцсан. Хүн дон туулах гэдэг ингээд аддикт хийх гэдэг ингээд видэнд ингээд им татцсан. Би мэдхгүй. 2 грамыг 2 грамыг шууд дөрөөр joint том joint болоход дөрүлэнгийн татаашаас аахгүй. Тэгээ маргааш өглөө би ямар ч би мдээгүй бүр юу ч байна. Хүзүүгээ ч хөдлөн шатахгүй бүр ингээд бүх юм ингээд ямар ч юу ч мэдрэхгүй. Хил чинь яаж чадахгүй. Нэгэр нэгэр зүгээр ийм л юм байсан. Би тэгээд тэгээд хурж ирсэн байхгүй юу. Гэтэ тэр бол э, ямар ч өвчин биш. Тэр угаасаа би weed гэж ярьж байсан шүү дээ тий. Тэгсэн чинь тэгсэн байхгүй юу. Чи did you use drug гэсэн. I did, I didn't use any drugs. Дахиад асуу. Did you use drugs? I didn't use drugs. Чамаас drug тест авсан чинь ийм гарч ирлээ. Тэгэхээр би юу татсан гэсэн чинь weed татчих болно. Ямар ч биед harmful юм байхгүй. Чи гэхдээ өөр төрлийн ямар нэг юм шингээс нь тийм үед татсан. И тийм яасан байна. Аа. Гэтгсэн чинь зүгээр зүгээр л миний бие мэдэг болоод би 12 цаг 4 цаг би газар хөвцөн зав. Маа roommate намайг ингээ босох гээд би би би шэмэр наа би ингээ яагаад мэдээг болчих гэсэн чинь нөгөө шиг босохгүй намайг дийлэхгүй солонгос нэг залуу идэхгүй шүү дурхаа дийлэхгүй би газар ягаад за миний хүнжтэй газар төвчгийг би наадар чи хэвт намайг өнгөрүүл хэвтүүлэх гээд тэгээд би 4 цаг хэвтгээд хүн бүр амар стресстэй юм билээ. Зүгээр бүр хөдөлмөр бүр жоохон ч гэсэн хөдөлмөр санагддаг. Бүр хөдлөж чадахгүй болохоор бүр гээд бүр бачимдаад бүр үхэх гээд байгаа юм чинь бүр. Бүр ингэ хөдөлмөр сангадааддаг. Ерөөсөө ерөөс юм хэл би ч мэдээ байхгүй. Тэгэл би имлэг очиод гисэн тэгэл имчээс би имчээ одоо би ингээд мэдээг болчих юм уус чинь. За ерөөсөн би чамаас цусны тест бүх юмны тест авна. Тэгэл тест авсан чинь чи ямар нэгэн хар тамхи хэрэгсэн үгүй гэж шахац. Би чамайг одоо цагдаа дэлгэс арахгүй би яагаад. Зааса би хэрэгэлсэн л гэж шахац. Аа? Хар тамхи өгөө хар тамхи биш л те. Тэгэхэд Яг гоо бид нар э, би л одоо жишээ нь Америкт очиод Калифорни мужид очиод яг одоо энэ Монголд амар хар тамхи гэж яриад байгаа энэ канабис гэдэг өвс гэдэг байгаа энэ ургамлыг бол татаж үдсэн Тэр нь болохоор Калифорни одоо Америкийн Колорадо, Вашингтон мужууд бол 100% зөвшөөрсөн зүгээр арх тамхи шиг тий татвар аваад засаг нь ингээл татвар аваад ингээл явж идэг яг юм болцсон. Тэгээд зүгээр энэ дээр зүгээр би яг зөв хувийн бодлоо хэлчихье л та. Нэх манай Монголд болохоор яг заах далуучууд жоохон имэдэг хөхгүй тийм насаадаа цагдаа сэргийтгэс. Гэтэ энэ юмыг ингээд ярихгүй байх тусам эн чинь ингээд энэний талаар мэдхгүй хүмүүс чалчаад хүмүүст айц түгээгээд тий мэдгүй юмныхаа талаар яриад ингээ айц түгээгээд шүү нэвтрүүлэг тий хар тамхи гэсэн нэвтрүүлэг гараал нэг амир оршуулгын газар дээр очицсан нөгөө нэг хөтлөгч нь тий хар тамхи хэрэгэлсэн хүн мөн ингээл тий нэг амир ярьдаг байхгүй зөө зөө энийг сонсож байгаа хүмүүстээ нэг битгий яагаар зүгээр нэг олон нэг зүгээр яг надад штэ ингэ санагдахгүй хар тамхи одоо ингээд яриад байгаа юмнуудыг англи хэлтэй хүмүүс бол ерөнхийдөө Google руу ороод ингээ зүгээр мэдээлэл уншаад олчих болно. Тэгээд тийм болохоор энийг уншаарай. Юу ч гэсэн те яг одоо манай манай одоо энэ засгийн газар засгийн газар ч юм зүгээр манай энэ төрийн энэ яриад байгаа юмыг шууд ихтгэлгүйгээр одоо зарим хүмүүс чинь мэдэж тээ. Одоо тээ хууль ингэж байгаа юм чинь би хуулаа дагана гэдэг ч юм те. Хуулаа нэг л дагсан хүмүүс эдэж тээ те. Гэтэ хууль гэдэг юм чинь хүмүүс ингээ мушгаад өөр хүмүүсийн амьдралын сүйтгэж ингэж ингээхийн төлөө ашигладаг шүү. Тэ? Энэ хууль гэдэг юм чинь яг тийм ариун цагаахан юм бол шинийг бол хүмүүс л зохиож байгаа. Тэгэхээр одоо манад болохоор энэ харт тамхиг одоо ингэ хоригдсан байна те. Гэтэ харт тамхи гэдэг чинь нэг юм биш. Дотроо бол янз бүрийн олон төрлийн юм байгаа, сайн ч юм байгаа, муу ч юм байгаа. Тэгээд гэтээ яг одоо хамгийн түгээмэл зав байна. Хамгийн түгээмэл нь болохоор одоо энэ канабис өвс ихгүй юу? Өвс. Одоо Монголд залуучууд татчихлаа гол та. Монголын энэ орон нутгаар бас ургачлээд. Энийг болохоор одоо хүүхдүүд ингээд нэг төвс түүж байгаа л баригдсан ийм их цагдаа нар ч юм уу те одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр амар тийм бүр амар тийм биеинд хортой бүр хүн ухдаг тийм аюултай тийм юм шиг ямар ярьдаг аахгүй. Гэхдээ яг үндэ өвснөөс болж өвс тат шууд татснаас хэтрүүлж хэрэгснээс болж өгсөн хүн энэ дэлхий дээр ганц ч байхгүй хүний түүхэнд хүн төрлөختний түүхэнд ганц ч байхгүй энийг болохоор зүр э, э, яг одоо зүгээр те ямар нэгэн хүн Монгол зүр өвс татж байгаа өгцөн байсан бол телевизээр бүр амар гарч байгаа гарах байхгүй. Гэтэ энэ бол ямар ч юм бэдгүү. Тэгсэн мөртөө ингээл хүмүүс ингээл донтцсон гээл те. Би ингээл хар тамхинд донтцсон гээл ярьдаг байхгүй. Гэтэ хүн юунд ч донтдээ штэ те. PC тоглоомд хүн донтж чинь те. Хүн архинд донтж чинь, тамхинд донт. Гэтэ арх тамхи алкогол, никотин, кофеин тэгээ кофе штэ. Кофе чинь биеийг ингээ хамааралтай болгодог гэж аахгүй. Гэхдээ канабис бол тийм биш. Өвс бол яг зүгээр нь бол яг зүгээр л факт штэ тий. Э, олон улс одоо Америк барууны орнуудад одоо ингээ энийг бүр ингээд яг судалгаа хийгээд эрдэм шинжилгээ нь штэ. Энэ зүгээр нэг хүмүүс ингээ зүгээр тий зүгээр нэг өвс татдаг хипинууд ингэж яриаг зүгээр юу их сургууль одоо Мадридийн их сургууль ч юм уу те амар тийм олон улсад нэр хүндтэй юм их сургуулиудын эрдэм шинжилгээний бүр юм юугаар ингэж гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тийм байгаад тах чинь Монголд ингээ баг баг ухраад байгаа байхгүй те. Арагшаага яваад байгаа хүмүүс залуучууд зөөр нэг өвс татсан залуу ямар очоо хүн хүчнцэн хүнтэй цуг шоронд байх хэвээр юм те. Тийм үстэй. Цуг нэг л шоронд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин энэ болохоор яг энэ гимт хэрэг гэдэг чинь хамгийн эхлээд хүн гим хийсэн байх хэвээр те Тэгээ өвс татах чинь гим юм уу? Зүгээр хүн ингээ гэртээ өвс татж байгаа шүү дээ. Энэ болохоор гим биш байхгүй юу? Зүгээр одоо гимт хэрэг байхын тулд эхлээд одоо тий ямар нэг юм гимт хэрэг гэж тодорхойлохын тулд хүний иргэн талт халтсан халдаг байх. Эхлээд хохирогч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Хин нэг хохирсан байх хэрэгтэй тий. Энд хин хохироод байгаа. Энэ зүгээр нэг нэг ватсан тий ингээл нэг цэцэрлэгт бонг татсан татж байгаа баригдсан байхгүй Монголд. Яг энд биш тий хохирогч хохирогч байхгүй заяа Тэгсэн мөртлөө тэр хүүхэд шоронд одоо тий хэдэн жил ч тий суугаад суугаад тэнд болохоор ихтэй хамгийн гол нь өөр бүр яг хохирогчтой гинт хэрэг хийсэн хулгай зэлгий одоо хүн алсан ч гэдэг юм яг гоо тийм амар чанга тэглэмтээр ордгуул бахал та зөвөр ер нь амар гинт хэрэгтнүүдийн тим юм руу орчиж байгаа хгүй тийм хүн буцаж шоронгоос гарч ирээд яг хөө тийм бас ямар хэн болох вэ? Буцаад нийгэмд одоо ингээд яг нийгмийн идэвхтэй гишүүн болоход бас хэцүү байхгүй. Тэгэхээр одоо яг зүгээр э, одоо энэ Монголд яг энэ залуучууд сонсчлаа баг. Тэгээд энэ болохоор нэг ингээд айж имээгээд авах юм биш шүү. Энийг ярих тусам энийг хоорондоо ярилцах хэрэгтэй. Ингээ ярилцаалах хэрэгтэй зүгээр ярихгүй байгаалах юм бол энэний талаар мэдхгүй хүмүүс мэдхгүй хэдэж амьдралдаа өвс татчихдэггүй хүмүүс өвсийг бүр амиргээ итгэцэн тий. Тэр хүмүүсийг хүмүүсийг ихтэй буруутгах буруутгаж бас болохгүй. Буруутгаж болохгүй. Тэр хүмүүс болохоор угаасаа мэдгүй. Тэгээ дээрээс нь ингээд нэг юу худлаа мэдээлэл яатсан. Одоо нэг үлгэр үлгэрт итгэцэн байгаа байхгүй юу? Э, өвс татаад ингээд өгччээ ч гэдэг юм те ингээд амьдралаа алдцсан ч гэдэг юм те э, амьдралаа нэрээ өвс татаад амьдралаа алдчихвэл хогчин зөө зүгээр хогч ш те хохин ш тийм үстэй зүгээр хүн PC тоглоо амьдралаа алдчихж байгаатай адилхан байхгүй тий. Тэгээ арх уугаад амьдралаа арх уугаад одоо жишээ нь Монголд биштэй дөрвөн гимт хэргийн гурав нь арх архны нөлөөн дор үлдгэцэн тий. Тийм бахад бид нэр архиа ингэж контролд чадахгүй сар болгон 70 мянган өгч хүүхдүүдийн оюутнуудыг арх уухыг ингэж одоо бид нэр арх ууж байна гэж байна. <laughs> Тэ ийм имийг өөгшүүлж байгаа мөртлөө амар тийм тийм хоёр нүур гаргаад байгаа байхгүй тий арх арх тэ хамгийн дэлхийн номер 1 дэлхийд даяар жил болгоо номер 1 хамгийн их хүн алдаг юм болохоор тамхи гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл бид нар тамхиг яаж байгаа лээ? Тамхиг зүгээр ингээл зүгээр л ихтлгүүрийн гадаа нэг ихт зараал зэрхээр нь аваад гэсэн ингээл татчих л байгаа шүү дээ. Тийм байж өвс мөвстэй. Одоо жишээ нь зүгээр алах алах малах зүгээр дэлгүүрт зарж л байгаа шүү дээ. Нарийн алхаалч алхаар ч аавал хүн алж болно шүү. Тэр чинь аюултай юм шүү дээ. Тийм чин тийм байхад чин нэг эмэг нэг тэм зүр нэг тэм дайсан үүсгээл те хар тэмх гэдэг дайсны эсрэг тэмцсэн хүн нь амар баатар болж яг одоо популизм гэдэг юм чинь хийгээд байна. Тийм болохоор манай залуучууд ийм нас битээ агараа зүгээр энэ бол яг үзэл бодлоо шууд хэл хэрэгтэй. Арчсан нийгэм гэдэг бид бид нар бол Монгол улстай бол яг бид бид бол эзэд нь болохоор энэ улстай яг эзэд эзэдүүд шиг нь л амьдрах хэвээр. Энэ бидний бидний яагаад яагаад одоо хамгийн хамгийн одоо үн цэнтэй юм болохоор бидний эрх чөлөө тусгаар тогтнол бид нэр манжийн дараллын үед бид нэр ийм одоо тий бид нэр хүмүүний эрхшээлд байсан шүү дээ. Одоо болохоор энэ бол бидний орон бидний энэ одоо ингээл янз бүрийн тий юм хүмүүсээс айгаад байх юм байхгүй. Энийг хамгийн гол нь амар тийм факттай ерөөсөө шинэ тий юу гэдэг лээ. Аа шинжлэх ухааны үндслэлтэй тийм юу үсэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо тий аргумент үсгэж тэгээ эн чинь одоо зүгээр нэг банд өвс татлаа гэд хин ч охироогүй тэгсэн мөртлөө өөрөө охирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өвс татчаад тохиолдож тий чам тохиолдож болох хамгийн муу зүйл бол зүгээр баригдах байгаа байхгүй тий. Баригдахгүй бол муу зүйл тохиолдохгүй байгаа. Тэгэхээр гол асуудал нь зүгээр хуулиндаа л байгаа байхгүй. Хууль нь чангацсан. Тийм болохоор яг хөө зүгээр жижиг хүн тий одоо жижиг хүн амтай 3 сая хүнтэй хүн тий хүн амтай ийм хүн хар тамхи ингээл одоо бүгдээр хар тамхичин болно гэж бодож ивэл бас буруу. Бид нэр тэгж бодож ивэл энэ арх арх чинь бүр тэрнээс амар их асуудал. 3 сая хүний одоо тий юунд архиталтыг бүр ингээд баг хідэн брэнд байгаа лээ тий. Архины хідэн брэнд байгаа лээ. Хідэн арх байгаа лээ тий. Пив янз бүрийн юм ингээл энийга нэг тоодг юм бийж тийм юм яриад тах нь бас зүр тийм сонио утахгүй л хэвгүй Тийм болохоор цөөхөн хамтай гэсэн юм бол аргумент нь бол байхгүй. Ягаад тэгэхээр Уругвай гэдэг улс байна тий. Өмнөд Америкт Уругвай гэдэг баг манах шиг адилхан хүн хамтай 4 сая хүн хамтай ч юм. Тийм улс өвсийг 100% зөвшөөрсөн. Өвс болохоор одоо жишээ нь Crystal Met тий. Өвс одоо мөс мөс гэж одоо Монгол ярьдаг л та. Crystal Met-ийн хажууд болохоор өөр зүйл واخгүй. Хамгийн гол нь Монголд хар тамхи одоо энэ мансууруулах бодисны одоо нэг тийм боловсрал хүмүүст олох хэрэгтэй. Хүмүүс ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. Хар тамхи гэл нэг юм байдаг те. Ерөнхий ойлголт байдаг те. Нэг зүгээр айцсан. Хар тамхи гэл нэг тийм амар айцтай. Тийм болохоор ингээ мэдэхгүй юмнасаа ингээ хүмүүс айгаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор энийг мэдлэг ингээ түгэх хэрэгтэй. Энэ одоо зүгээр англи хэлмэл юу н ойлгохдаг залуучууд бол Google-ээр э, одоо хайж болно одоо те weed тэ одоо weed марихуана ч гэдэг юм тийм юм ингээ хайгаад үзэнгүүт яг фактууд нь болохоор яг манай энэ одоо одоо ингээл Монгол улсад яриад байгаа юмнаас яг эсэргээрээ байхгүй зүгээр яг хүмүүс ингээ зөвшөөрөөд ингээ татаж эхэл. Тэ энэ бол чөлөөтэй болж эхэлж байна. Ер нь юу н хар зүгээр хар хунаа бутад яагаад weed-ийг legalized болгоод байгаа одоо Америк мужуудаа ягаад Амстердам ягаад ингээ өвсгий зөвшөөрөөд байгаа юм эн чинь зүгээр ингээ байгалаас ургасан юм байхгүй юу? Юурээс хинч оролдоогүй, хинч энийг ургуулъя гэж тийм их юм бодоогүй. Зүгээр л хүний одоо ингэж яж байхгүй юу? Одоо гээд чиний уурлахад байна штэ. Хэдий хэсэх үүсдэг. Өөхтөг гэдэг штэ. Тийм. Чиний одоо би дотор үхсэн зөндөө байгаа заяа. Тэрийг тэр бүхний мэд тахны чинь мэдрэлтэд дамжуулж тэр хүн чинь сэргээж гэж хөдөлгөөнд оруулдаг, молекулыг хөдөлгөөнд оруулдаг юм чи үед Уусаа хүний тархинд яг сонсдог канабис гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Канабиноид хүлээ авахч тэгээд хүний тархинд байд юм байна л да. Одоо одоо канабисыг ингээд татангууд яг тэр одоо тусанд орж байгаа тэр бодисууд нь тархинд угийн тэрийг нь хүлээ авах ингээд яг бэлэн ингээд хүлээ авахч нар нь байждаг тархины одоо рецепторууд байд юм байна л да. Тэнгүү тэрийг янгууд ингээд хүний мэдрэхүүнүүд ингээд 5 мэдрэхүүн ингээд улам өндөр одоо тийм өндөр мэдрэхүйтэй болоод юм одоо гоё илүү сайн сонсогдох ч юм уу юм ингээ те юм барих одоо мэдрэхүй ингээ одоо сонсох харах ингээ мэдрэхүүнүүд ингээ тийм тийм юмнууд ингээ өндөрс өндөрсгсөн мэдрэхүйтэй болдог. Тэгсэн мөртлөө яг хүний тархинд цаанаасаа яг тэр канабиноид зориулсан канабист зориулсан яг тийм хүлээ авахчнар нь байна гэдэг. Одоо зүгээр л орзетик байгаа шүү дээ тий. Орзетик нь зөвхөн одоо нэг тийм Тэгээ цаанаасаа яасан юм шиг юм Америкийн орцотг нь таардаг тийм орцотгнуудад шүү дээ тий. Яг тийм байна гэж бодлоо. Хүний тархинд цаанаасаа ингэ заягдцсан юм шиг тий. Тий. Бид нар яг одоо ингэ зоо согцчоо зүгээр нэг амар тийм аа <laughs> их э, сайн одоо нэг юутай югдөг чинь те шууд факттай ярьж чадахгүй л да. Гэтэ би тийм уншижсэн. Би өөрөө төгсгүй чи дипломны ажил бичээ биз дээ. Тий. Монголд одоо энэ medical өвс өвсийг болохоор эрүүл мэндийн тий одоо зөв өвчл өвчтөн одоо тий хор тавтраар өвчлж байгаа хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо тий сэтгэл готролд орц депрешнд орцсон тий сэтгэлийн одоо ингээд юунд орцсон хямралд орцсон хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо нөө нэг өөрийнхөө зүгээр л хоолны дуршлыг ихсэхмээр байгаа хүмүүс ч юм уу тий хүмүүсийн тий хүмүүс зүгээр заавалчгүй хийми юм одоо нэг тийм ийм таблетик ийм уух шаардлагагүйгээр зүрх энэ <coughs> канабисыг одоо Америкт зүгээр ингээд medical cannabis гэх хүмүүс хэрглэж байгаа байхгүй. Аа тийм шүү дээ. Одоо нөгөө нэг хор тавтартай хүмүүс ягаад аа ингээл нөгөө нэг юуны хими эмчилгээнд ороод ингээл тураал те хоолны дуршил нь багасаал ингээл бүр тураал ингээл улам хурдан өгт юм байна л да. Тэрийг удаашруулдаг юм нь канабис гэж аахгүй. Тэрийг ингээл татаал илүү жоохон жин нэмэл илүү жоохон хоолны дуршил нэгсэл бүр сүулдэ бүр хор тавдрыг ч гэсэн эмчилдэг болж бүр таарат байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Угсаал хор тавдрыг одоо нэг үүсдэг шүү дээ. Тэ канабисны яг одоо нэг юу юу гэдэг концентрат нь одоо тэр тос нь концентратыг нь гаргаж аваад тэрийг ингээд хэрэглүүл тэр нь ингээд бүр хор тавдрын эсийн одоо хор тавдрын эсүүдийг ингээд агшаагаад байгаа байхгүй. Агшаагаад өсөлтийн зогсоогоод тийм бүр яг юуны олон улсын лабораториудаар ингээ бүр нотлогдсон. Би зөв хотлоо ярьж байгаа биш үү? Зүгээр яг нэтээр хайгаад үзээрэй. Тийм шүү дээ. Cannabis against cancer ч гэдэг юм те. Cannabis cancer те хор тавдар гэ хайгаад үзээрэй. Тэгээд яг хөө зүгээр ийм хэлс хэлсэнд одоо зүгээр дургуутж байгаа хүмүүсээ бол одоо тэгээд Яах вэ? Тэгээ та нар өөрсдөө мэдээллийн үзэлтэй би зүгээр худалгаагаасаа зохиогоод ингээд нэг өвсгийг нэгт яриад байгаа юм биш те. Гэтэ зүгээр энийг үзэрээ нэрээ гэтэ яг зарим ингээд манай Монголын ингээд зүгээр залуучууд ингээд өвс татсан сул шоронд ороод байгаа бол үнэхээр над зүгээр хайрын санагдаж байгаа. Тийм шүү дээ. Олон улсад ингээд тийм хүн болгон гадаадын ингээд Тийм зөвшөөрөөд Америк Америк зөвшөөрөөд зөвшөөрөөд байж тээ чи юу үсэх юм бэ? Бид нар ихтэй одоо тэднийг дөөрэх ёсгүй ч тээ. Бид нар одоо Америкийг дөөрэх юм уу? Бид нар тэгээ тэднээс соцрох хэвстэй юм уу? Тийм шүү дээ. Бид нар Америкээс ургаж байгаа юм шүү дээ чи юмар. Хүн тариад байгаа химийн бий тариад байгаа шүү дээ. Тэг чи угаас байгалаас ургаж байгаа юм чи. Хүн чи нөгөө нэг аа тийм өвс бийн сайн, тийм өвсний ходоод нь сайн гэж хэлдэж шүү дээ. Ялгаа байхгүй шүү дээ тэр чинь. Ямар ч ялгаа байхгүй. Үгүй би бол донтоог би би зүгээр та нарын өмнө хэлэхэд бол би зөндөөд очижсэн. Хамгийн анх 8 дугаар ангаас өгөөд Бөөскөөгөөд энэ үсийг би бонгоор татчихж байгаад хийвч мэтрэгөө. Дараа нь ингээ Америк яваад би Америк хар найстай болоод бүр өчнөө татчихсан. Би одоо үрт донтоог би зүгээр өөрийгөө татуул татъя, татахгүй татахгүй гэдэг тийм хоёр сонголтын дээр өөрөө байдаг байхгүй юу? Татуул энэ бол зөв хүний шийдвэр байхгүй тий. Татуул татаад тэгэхэд хизээч донтно гэж хизээч байх. Яг гоо донтно гэвэл Сэтгэл сэтгэл санааны л донтолт байгаа бах. Гүйгүй тэр хүн чи одоо ингэ сэтгэл санаагаараа донт юун ч донтч болж байна. Сэтгэл тэр чинь хамгийн гол нь сэтгэлээр унцсан хүн донтдог болох юм. Арх тамхи шиг зөөр ингэ цаанаас нь нэгтгүү. Нэгтгүү тий яг үнэ. Бүр ингэ нэхэд хамааралтай болоо тий тамхи бол яг тэгдэж штэ. Тий хамааралтай. Хүн ингэ насаараа тамхитж байгаа гин тамхинаас гарч байгаа би энэ муудаад өнгөрчдөө штэ тий. Тийм юм бол байд штэ. Тэрэн шиг бас биш. Ямар ч зүгээр юу хамгийн гол юм нь болохоор зөв өвснөөс олж өгсөн хүн ганц ч байхгүй юм аа. Харин хамгийн гол хохироод байгаа хохироогоод байгаа юм нь болохоор хууль нэг байхгүй. Хууль яг хүнийг хохироогоод. Тийм болохоор Монголд одоо зүгээр энийг яг одоо яг шууд зөвшөөрдгөө мөн шууд зөвшөөрөхгүй л ахalta зүгээр энийг одоо тийм амар хууль зүртсэн шоронд орох биш. Жохон зөрчил маягийн юм те. Ядч торгоот ч юм уу те. Ядч тэгж болно шүү дээ. Хүний эрх чөлөөг ингэж шууд шоронд ингээд тавиачаа хийчдэг тийм нийгэм тийм нийгэм хүсээгүй шүү дээ. Бид нар энэ нийгэмд ингээд амьдарч шүү дээ. Бид нар нэгээд өөрсдийнхөө юм эрхчлөөтэй юм тий юм тусгаар тогтносон юм оронд амьдарч хийж. Ингээд юм ийм айдастай одоо тэгэл сонь сонь. Үтгэ. Зөндөө л атлаа. Сая Канад байхдаа л 4 5 сар тасалгүй татлаа би. Ерөөсөө Миний би мууц юм байхгүй. Надад турж байгаа юм байхгүй. Би харин ч өөрөө өөрийнхөө л өөрөө өөрийг гэсэн тийм орчин өөрөө өөртөө байгуулад тэм дотор амар гоё бүх юмыг тийм нэг позитив аргаар тэгэхэд одоо MDMA ч юм уу ICE ч юм уу эсвэл MDMA ч гэхдээ бас яг тийм позитив байхгүй. Тэг MDMA позитив. Гэхдээ MDMA биш байсан бохоо тэр нэг би татсан батсан. Үгүй би татаагүй шүү дээ. Пилтэй. Тийм тэр ихтэй өөр юм байсан гэж бодсон. Үгүй юм тийм ээ л гэсэн үү. За тэр яг үед MDMA-г тэм нэг пилтэй нэг юм үгүй шаацсан. За яг хаа тэгээд энэс өөр өөр ч гэсэн одоо мэдхгүй одоо нэг манайхан ч нэг альбан тушаалт нэг нэг шүтдэг ч юм уу те нэг альбан тушаалт хүрсэн хүн л зөв хүн байдаг юм шиг те хэлсэн юм нь яг зөв байх байдаг юм шиг тийм бодоод яг үндэл яг одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч ч юм уу те тэр 76 гишүүд бол яг миний чиглэл хүмүүс шүү дээ өглөө олгон босоод хийж байгаа те бааж байгаа бүсээ арчиж байгаа те яг л адилхан хүмүүс байхгүй юу Них манайха нэг өөрсдөө нэг яагаал те бид нэр ингээд чадахгүй. Тэр хүмүүс л одоо ингээд шийдэн ч гэдэг юм те. Тэр чин ардчил биш шүү. Иргэний дуу хоолой гэдэг юм чи хамгийн чухал. Яг хоёныг боох гэж оролдох хүмүүс байх л байна та. Гэтэ тэр хүмүүс бол хамгийн ичгэртэй хүмүүс. Тэр бол жинхэнэ дарангуулгач таахгүй. Иймний эсрэг л хөтөлөө явах хэвээр. Дарангуул орж болохгүй зүгээр л бид нар юу нэнд төрөй гэж төрөөгүй шүү дээ энэ ертөнцтэй. Хүн болж төрөй гэж төрөөгүй те. Бид нар төрөй гэж гуугаагүй шүү дээ. Нэг нь төрцөн те. Энэ биендээ ингэ төрцөн. Энэ бол миний бие шүү дээ. Би энэ биеэрээ би энэ биендээ ийм пирсинг хийн үү эсвэл өвс татна уу эсвэл одоо те очногдуулна уу. Энэ бол миний эрх шүү дээ те. Энэ эрхийг л зүгээр боогод байгаа байхгүй. Ийм ийм л үеж болохгүй те. Тэгэхэд хамгийн гол нь тэгэл хойгооны эрхчлөө гэдэг юм чинь хамгийн л чухал юм гэдэг. Энийг л сайн ойлгож ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ иргэний эрх мэрх тэр юмудаа сайн ойлгож өөрсдөө хамгаалах ёстой. Хуулиндаа заасан байж ч ер нь тэгээд яадаг юм шиг. Ер нь цагдаа нар ч гэх юм уу тэг ер нь ингээл хүмүүс ер нь өөрсдөө баг хуулийг зөрчөөл хүмүүсийг ингээл баривчилдэ шүү дээ. Юм шүү дээ. Хүний эрхийн талдаа л ингээл яадаг үстэ тий. Миний шинэ одоо basement club-д ингээл би зохион байгуулагч хийдэг байсан. Тэгэхэд тэгэл цагдаа нар орж ирэл те гинт орж ирэл ингээл яа дээрлэх хэл дээрлэх жоох зүгээр л дээрлэх л байхгүй те зүгээр нэг юм хувц өмссөн хүмүүс цагдаагийн хувц өмссөн хүмүүс орж ирэл хуйлаар ингэж хүнийг боодог тийм хуйлаар ингэж хүнийг зүгээр л дээрлэх жоох хуйл гэхдээ дээрэс нь бас өөртөө нэмж те архийг хурааж авчих та те Монгол э, би архинуудаа ингээд өрөө тавь гэсэн чи би ингээд ингээд архинууд өрөө тавьчих. Өө грэг үснүүдэл тавьмаа өтер гэж. Грэг үсийг л хурааж авдаг шээ. Тим инээтэй юм гэж юу хийсэн цагтаа. Би тэгэхээр шууд шууд бичлэг хийсэн чинь шууд ууралж байгаа хгүй. Би камераар бичлэг хийчих гоцаараа. Чи өө чи яа чи маа чи энэ шууд уурлал тий. Би яад юм би баримтжуулмаар байна гэдгсэн чи шууд намайг занж унаал. Ахын дөө чи чиг би чам зансаа мансаа гэж. Гэсэн чи дараа нь сая өнгөрсөн 7 хоног бас basement цагдаа нар сая 2 сарын 1 сарын 31 байжгаад 12 цаг болоод яг 2 сарын 1 болсон болно шүү дээ тий. Тэгсэн чинь шууд цагдаа нар орж ирсэн. 2 сарын 1 бол 1 болчлоо гэж орж ирэнгүүтээ шууд хааж маах гэсэн чинь манай зохион basement-ийн зохион байгуулагч тий тэр үедээ ажилласан хүн ингээд жоохон хэрэлдсэн чинь шууд нөгөө цагдаа тэгсэн гэж жоохон хоёлоо додолтгүй пистам нь тий би зүгээр энэ хуцаа тайлаа хоёлоо зүгээр зодолчоо Тийм байж болохгүй. Зүгээр л хүн биз дээ, баста. Кино үзэж шатсан шүү дээ. Тийм, зүгээр л хүн шүү дээ. Зүгээр нэг товц өмссөн хүн биз дээ. Нэг өөртөө итгэцэн те би нэг цагтаа би нэг те яг эцээ эц зүгээр л мань бүгдээр л хүмүүс шүү дээ. Эцээ эцэд бүгд өгөх юм байж те. Тэгэл ихтэй яах вэ тэгээд нэг тийм дэг журам гэж байх хэвэл тоо. Гэхдээ зүгээр тэрийг хүмүүс амир ургуулan ашигладаг хүмүүс байдаг тэгээд Би бүр амар ууралж мөрлөө яриа шичлээ гэж байна. <laughs> За зэн ер нь нэвтрүүлгийг хэдүүлээ ингэ. Үндэрлээ. За тав хүнтэй бата сүхэ тэмүүг тэмүүг байлаа. Нэр байлаа. Тав хүнд ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсээрээ. <laughs> За тий сайхамраарэ. Тэгэл бид нэвтрүүлэг 20 дугаар бүлэг 17 дугаар дугаар сайхан амарцгаараа.